Welcome again to the podcast. As usual, wala tayong matinong intro. <laughs> <laughs> ang maganda dito ah. ay uh, kita nila agad kayo dahil dun sa camera na yan. Isang Welcome ang, back to us, oh, guys. First time na meron tayong repeat. Na, uh, na, anong tawag dito? Repeat customer. <laughs> na, naiyak ako kasi kami ang ano, first back to back. Eh! first back-to-back. Sheesh! Oo oh, man, no, sakto. Dahil sila ang first back-to-back na... Kayo, kayo ba first back-to-back champions? Hindi, hindi. Sun Sparks. First back-to-back... First runner-up. First runner-up. <laughs> ayun. Ayun Ay, lang. Hindi, baka hindi. baka hindi kami first. Hindi ko sure eh. Pero ka, sa career oh. namin, back-to-back agad. Yes. Pero imagine, and kasi ito guys ah, kan, ano, ka, um, just to give you a hint, tinanong ko sila, ano, parang na-feel nyo ba na yung ano, nagiging naghahabol sa playoff? Sabi nila, yung worst season daw nila, top 4. Grabe naman <laughs> kayo, boss. yun na yung worst, yun nga ba? Tama ba? Nung season 11. Season 6. Ay. Season 6 yun. Season 6, oh. Season 6. Top 4. I mean, yung ano ba, yung ranking yung regular season. or yung result? Yung Ay, regular season. Ay, naghahabol ng regular uh, season. Uh, yeah. Ah. Season 11 yata. Oh, Season 11 yata. Pero, season 6 parang okay naman yata tayo nun eh. O, mababa nasa ano rin tayo, top 3, top 4. Oo. Pero yung season 11, finals pa rin, di ba? Ah, oh, Oo, yeah. May Nakasurvive. maganda kwento nun kasi ano eh. <laughs> pati ako nagulat eh. Paano pati ikaw nagulat na... Wala lang kasi ano eh. Kumbaga sa lahat ng nilaro ko na game sa blacklist, Mm-mm. pag playoffs time, ano talaga ako eh. Ay, sure na, ano na to. Hindi ko sinasabi sa ka-team ko, sa sarili ko lang. Ah. Parang confident ka, ah. ganun. Confident ako, ay, grand finals to. Sure na ako. Nung season 11 eh, kaya-kaya namin lumagpas sa brand. <laughs> <laughs> Kasi ano, sila yung pumili yata sa atin. nun. Ano? Oo, kasi Ah. nasa isip ko nun, ah, Omega, kaya-kaya pa, kahit papano. Pero baka malason kami. Ah, Kasi Ah. uso pa ah. yun yung lason, ano eh, Omega time eh. ah, ah. Pero sabi ko, sinasabi ko sa sarili ko, kung makakapasok kami pagtapos ng Omega, kalaban namin Bren. Eh, 04 kami doon nung regular season. Sinurog. <laughs> Uh. Durog pa. Oh. Ayun. Swerte eh. Naka, Sawa ng ano. Diyos. Ano. <laughs> Kailan kayo nag-Guinevere nun? Sa finals na ba yun? Yung, ay, yung ano, Fredrin? season, yung pauso nun ano eh. Yun eh season, season 10. 10. 10 ba yun? oh, oh, yeah, okay. Ah. season 10 yun. Versus Echo din. Uh-huh. yung Guinevere Ah, Fredrin. Valentina. Akay. Valentina, ah, yes. Ah, Valentina. Oo. Ang lala. Ikaw yung unang nag... ikaw ba nag-ibit ng Fredrin Jungle o nakita mo yun sa RG? Tinry niya sa jungle. nakikita ah. na, Oo. nakakalaban namin sa scrim tapos parang di Ah. siya effective. Tapos ako sabi ko, Kaya mong pa Mm. Oo, ah, parang Grabe. talagang may story yun eh. Ine- Kasi nung ano, nung bagong hero pa lang si Predrin, pag binasa mo kasi yung, skill, yung skill set niya, parang makikita mo na, ah, pa- pang jungle or pang XP. Eh, syempre, since bagong hero siya, tinatry-try namin, ganun. Kasi mm. parang hard tank din siya, which is ayun yung usually ginagamit ni Wise dati. Eh, nung tinatry namin siya, parang hindi siya talaga gumagana. Parang ang bagal niya sa jungle, parang hindi ganun ka-effective. Parang to the point na sinasabi ko na kay Wise, mm. Wise, wag ka na magpedrin. <laughs> Si B talaga ang ayaw parang hindi talaga, <laughs> parang hindi talaga siya bagay sa meta, pero siya, pinupush siya talaga uh. na, ano gusto ko to, malakas to, promise, ano talaga mm. to Feeling ko papatok to ganun. Which is, ayun talaga yung nangyari. Grabe, imagine mo pinamatagal na rain ngayon sa jungle yung Fredrin. Nasa oh. kanya na kasi lahat. Eh. Wow, oh. nasa kanya na lahat. yeah, <laughs> actually, pinakamatagal. Ano eh. Kasi season, di ba, season 10. Yeah. Tapos, ang ginawa ng Echo, kinuha <laughs> sa inyo. Di ba, ah, parang yeah. di na kayo pinagamit. Mm-mm. Tapos, ang ah, ngayon, season 11, Fredrin. Ngayon, season 13, Fredrin pa rin tapo tapo eh, para sa yeah, M5. top 1. Yeah, sobrang top Nung M5 din. Lahat ng international, eh, Fredrin. rin. Ang lupit, no? Kasalanan mo pala eh. Hindi. Ah, kasalanan ni Monton yun. Gawa lang OP na hero. Oo. Anyways, kakaibang intro yung ginawa namin, di ba? Parang... Uh, recap agad, no? Recap uh, agad. Saktong-sakto ang word ay recap. At yeah. eto... Recap Pinapromise ko sa lahat ng viewers na i-upload agad natin to. Tsaka na yung subs. Huwag na natin isipin yung international. Tayo-tayo na lang muna. Ah, tayo, tayo. <laughs> Balaga natin sariling, ano, sarili nating view kasi MPL. Ayan. Sila na yung mag, ano, subtitle. O, oh, sila na. O, mm. sila oh, ano na mga na. Clippers sila, na. Mga Clippers ma- masipag, nauna, nauna naman din kayo eh. <laughs> Sipag nyo eh. Pero shoutout sa mga Clippers diyan. Kung wala kami, kung wala kayo, okay. Ah, ayos ba yun? Ay, ah, gusto ko yan. <laughs> ako din, gusto ko mag-shoutout sa mga Clippers din namin. <laughs> Kasi dahil sa kanila, ano eh, uh, ah, nakikita, pagkatapos ng live, nakikita ko agad yung mga edits eh. Okay. Sabi ko, oh, 30 minutes ago lang to ah. Yeah, mm. totoo. Actually, marami kami na-encounter na, oh. kunwari nag-livestream kami, ina-upload agad sa ano, sa, especially sa TikTok, doon marami. Kasi dami namin na-encounter ng mga fans, mga tao na, uy, kahit hindi ako nag-ML, ano, nakikita ko kayo sa TikTok, gano'n. <laughs> Nakatuwa kayo. And then after na, sinuportahan ko na kayo. Kaya marami kami supporters na ah, hindi, talaga nag-ML. Dahil din sa mga clippers. mm, <laughs> may, meron din naman, kumbaga, positive. Yes, sa, true. Uh, shout, shout out sa inyo. Da- sa buhay, Boss Wolf, kung may positive, may negative din. Laging ah. tandaan. Tama. tama, tama, tama, tama, tama. Lalo na yung mga <laughs> kakaiba mag-translate, no? Ayun lang. yun Ayun lang. lang. <laughs> yun lang. Iba yung sinabi mo, tapos yung, yung na-translate ah. sobrang layo eh. Tsaka yung mga ano, yung mga kinakat. Ayo. Ah. Oy. Oy. Mga putol. Hay. Kumakatters yan. Eh. Maiba lang ako kasi naalala ko nung sinabi niyo last time or ewan ko kung sa podcast niyo ba nasabi. Pero parang ano yun, eh, no? paborito kayo ng lahat, no? Ever since. Yeah, ever since, oh my God. <laughs> Imagine mo agad ngayon. Speaking of, ayan, MPL updates. Um, nakita ko na nag-analyze analyze kayo ngayon. Yes. Ah, oh, si B guys, uh, panoorin uh, yung mga Para para ano pa rin, para updated pa rin kami sa kung ano yung mga nangyayari sa scene mm. kaya sabi mong wala kami ngayon doon. Oo. So ibig sabihin, nanonood talaga kayo ng MPL PH ID ngayon. Mm yung mo, most of the time MPLPH lang eh. Yung mm. MPLEDA na papanood ko lang pag gumagawa ako ng game analysis eh. Oo. Yeah. Ah, so ibig sabihin yung di ba in upload mo siya? Unang tingin mo talaga 'yun, kumbaga unang yes. panoorin mo. <laughs> Oh. unang tingin talaga yung oh. prompt to kumbaga. Oh, okay, okay. So, ayan, updated kayo at uh, since part part, part naging part naman kayo ng blacklist at talagang sa blacklist kayo na associate. Mm-hmm. Ayan, kamusta naman ang, uh, ewan ko, fan, makonsider nyo ba kayo na fan ng blacklist? Parang sinusupport nyo pala yung blacklist, ganun. Uh, fan ng blacklist, lagi yung sinasabi yan sa supporter ko. sa blacklist ang supporta, pero sa kalaban ng <laughs> ano. <laughs> And, okay. Pero ah, kasi 'di ba ano mo 'yan pampa pampasalam, 'di ba? <laughs> Oh, pang ano lang din 'yan. Pang jinx. Reverse psychology ah, lang din psychology. 'yan. Ayan. Pero, pero yun, lagi pa rin kami nanonood lalo uh pag blacklist talaga kasi mga an, ano tagal din namin nakatimen sila. Uh-huh. Edward ah. sila, G, Oheb. So ano kung, kung sakaling nagsa-struggle sila, nasasaktan din kayo, ganun. Nahirapan. Mm, yeah. Oh, kasi alam namin yung ano yung eh, feeling nung parang nagpa-practice naman kami, ganun. Tapos bakit parang may kulang pa din. Yeah. Mga ganun. Okay. Pati sa ngayon kasi, Blacklist ang isa sa mga teams na ang daming bashers, parang ang daming okay. nag-aantay na magkamali. Oh, so, parang, naman na nawalan. Oh yeah, kaya parang pag natatalo pa rin Blacklist, parang part pa rin kami ng nadadamay oh. pa rin kami in a way Ah, mm. dahil yung ano kasi, ganto ganyan, yung dalawa kasi parang, <laughs> ano ba? <laughs> De, actually, <laughs> tat- tatlo tayo. Tatlo tayo. Ah, tatlo na ngayon. Oo, oh, si Renny J pa isa. Sabi nga namin, biraan namin ng Cebu. Uh-oh. Ano, J, kasi pag-uusap-usap lang, normal mm. usap lang. Jay, tamo, talo ulit yung blacklist. Mga comment to, tayo ulit. Parang sabi ko, biniva ko si Renny J. Sabi, dapat may mag-comment dyan eh. Yung tatlong demonyo, <laughs> nag enjoy o oh, tabang yung <laughs> blacklist. So, oh. ano, Sakto, nasa Cebu kayo. <laughs> Ah, nasa, nasa Cebu kami. kami na, sabi ko, Jay, yabi na naman tayo niyan. So, Pero yun nga eh, parang ano bang sa tingin niyo yung ano, um, and struggle ngayon? Ewan ko, may, kung ano yung general opinion niyo about dun sa, bakit ganun yung, yun nga, struggle. Yung na, na blacklist? Oo. Uh-huh. Ano ba? Kasi unang-unang struggle ng Blacklist, siguro dahil yung nawala si Rene J. Mm. Tapos wala rin ako. Tapos parang si AJ yung nag-sub as, mm. as the room. Siyempre, uh alam naman natin na sobrang laking adjustment yun for Haji. Mm. Totoo And yun. Piling ko ay yung isa sa mga pinaka-core na naging, ano nila, mm. naging problema nila. Mm-mm. Pero parang na uh, ano sa solusyon na nila yata ngayon. Okay. Mainit eh. Mm-hmm. Uh, how an parang uh, anong part doon yung parang gumaling din yung ibang mga teams parang ganun mm, actually ano? oo may, may may factor kasi mm. parang yung mga teams ngayon mindset ay MSC kailangan natin mas mm. pagandaan and syempre alam naman natin every season talaga nag-improve talaga yung mga oo. mga orgs eh Okay. Kumbaga parang <laughs> nakaka-adapt din sila sa kung ano nga ba yung parang yung isa meta. sa mga pinameta ng blacklist pagdating sa org. Like, mm. dumadami na yung mga analyst ng teams, dumada- nagiging dalawa na yung mga coach, Totoo kakaroon na ng mga life coach, um, mga ganun. Ah. So, hindi lang in-game, pati yeah, din sa outside. Yes. outside. Oh, laking bagay din yun, ha? Ah. O nga, no? Parang uh, meta na ngayon na lagi kang may kakombo. True. Not, not Oo, oh, ano? Uh, never realized that. Tapos, ayan, ngayon, updated naman kayo sa mga nangyari sa blacklist at um, siguro, kinakabahan din kayo ngayon. Buti na lang. Rec- oh. uh, <laughs> recent, uh, recently, ano ba ito? Week 6. Yeah, week 6. So, ganito kasi guys. Nung week 5, back-to-back wins sa blacklist. Oh yeah, back-to-back so, wins. So, medyo nabuhayan. Pero before that, talaga nasa ano, eh, Delix. So, oh, yeah. Kasi parang poor loser kaya sila. Eh. Oo, oh, lose streak sila noon. Tapos, ang maganda nangyari nung week 5, nanalo sa TNC. Oo, oh, ah, ah, yeah. Which is, uh, laking bagay ng kasi uh, parang pag naga-tiebreaker, at least lamang sa, oh, yeah, sa TNC. Tapos, afternoon natalo bigla sa ano, Omega. Mm. Eh, ganito kasi guys, isa na lang yung slot doon sa playoffs. Kasi yeah. Minana, kakapanalo yeah, lang. secured na. Secured sila. Ngayon, isa na lang yung pinaglalabanan. Eh, yung Omega, tsaka Blacklist, literal, isa lang yung chance ng Omega para mabuhay nun. Which is mm-hmm. manalo. Against Blacklist. Against Blacklist. <laughs> Tapos, nung time na yun, syempre, Blacklist na yung kapanalo lang. Eh. Two oh, win yeah, streak eh. true. eh. Tapos biglang pinasok Lose si Chuck, no? Ayun na. Nanood kayo ba ng live yes. noon time oh. na yun? Oo, oh, oh, the Chuck Mamba effect. Uh, <laughs> eh, yeah, parang sabi ko, grabe naman to si Chuck, no? Kakabalik lang. Mm. Pero palupa din. Mm-mm. Mm. Kanina nga lang, kakapost lang siya ang MVP of the week eh. Oo. Yeah, which is deserved naman. Deserved, deserved. Kasi, nung ano nga, nung nanalo ng two times yung, yung ano, yung blacklist before nila makalaban yung Omega, parang sabi ko, ah, sure, sure win na yan. Mm. Parang kung sure, iisipin mo on eh, paper, kahit ako eh, kahit ako eh. Mm. On paper, parang oh, sobrang imposible ng makaano ang Omega, makahabol. Mm. Pero iba kasi ang isang Shakti. Eh. Parang kung isipin mo din, kung merong bang pro player na kaya makagawa ng imposible, Oo. Ah, si, si Chakto si yun. Chakto. <laughs> Ang lala kasi yung game 1 <laughs> pa nun, Uh-oh. ang laki na nung lamang. Oo, oh, oh, yeah, yeah, yeah. ano na, uh-huh. parang GG na. GG na. Yeah, true. Tapos, Tapos na-dep, na-dep lang nung, Nathan ba yun? Nathan, oo. Oh, yeah, Nathan. Nathan. Dilikeran niya. Tapos si si si Ed, sangwanit na lang. Oh, sangwanit. Yeah, sangwanit oh, gabi. nadamay pa si ano, si si parang nag-second skill ata siya pero buti nga walang na, na, may nagbabash ba kay Edward doon? Ah, wala. Wala naman. Oo, yan. parang Wala naman na. Meron ba meron bang ginawa na dapat para? Wala naman. Normal lang. Not, wala naman siya magagawa. Yun talaga yung Benedete. Hmm. Ah, yeah, yeah. Wala, pe- pero may isang part doon namatay yung, saktong namatay din yung minion. Ah, sa yeah. bago siyang last. So, medyo kumuna at alam mo Yeah, yun. true. Laking bagay. Pero, ah, ayun, na, na, ano, na, nanalo yung Omega for some reason. Hindi ko alam kung napanood niyo na, pero meron akong interview with Jack, no? Tapos ang ganda nung sinabi niya dun sa... Ah, legit? Hindi ano, ano. ko pa... hindi, no. Before pa to. So, mm-hmm. tinanong ko siya, ano yung t- secret technique bakit kayo yung comeback kings? Oh. Oh, Tapos, yeah. ang sabi niya, naalala niya bigla, ang strategy, strategy daw nila, iniisip na lang nila na tatanga yung kalaban. Oo, oh, ah, yeah. Oo, <laughs> magkakamalit, magkakamalit din. Ganun. Oo. Naniniwala ba kayo dun sa Oo, karas? ako Oo, may agree mga ganun talaga. Legit, agree ako 100%. Kasi, based din sa kung ano yung beta ng pH, which is yung objective type, parang best example nito is Bren. Pag ang Bren, hawakan na nila ang first turtle, expect mo na yan hanggang first lord. Ano ah. lang yan, malinis na trabaho lang yan, talagang walang masyadong patayan, objective-objective lang. After ng first turtle, invade ng mga Baps, tas hanggang turtle ulit hanggang sa magkaroon ng Lord. And then after ng Lord, yung push lang nila ulit and then wait na lang ulit ng second mm, ng second Lord. And pag ganun kasi yung ano, yung nangyayari sa MPLPH, parang most of the time parang easy, parang kaya sabi mo gaano kakagaling na playmaker, kahit gaano kakagaling umano kumambak or gumawa ng play, parang pag sobrang ingat ng kalaban mo, or sobrang safe play talaga, parang hindi ka, di ka makaka-comeback. Uh-huh. And ang pinaka pwede mo na lang i-mindset para makaka-comeback ka is tatanga tatanga din yan. uh, <laughs> parang meron din eventually magpapakitang gilas. Mga yes, true. Mag- parang so, sila na lang yung parang hihintayin mong tumanga. Uh, oo. So, pero nung time na yun, hindi naman, feeling ko, hindi naman nagkamali yung blacklist din nung time na yun. Or ewan yeah. ko, siguro, pag may mga malilit siguro na... Oh, yeah, may, may ma- mga maliliit na... na mas maganda yung ginawa ng Omega. Ganun. Oo. Gandaling no, galing din ng ginawa ni Jom doon eh. Parang finors niya yung, ano, yung winter ni Yue. Para mm, inuna yeah. niya si Yue. Para mga ganung mga bagay. Yeah. So, credit na rin doon sa mga, ano, mga ganun. Ang question ko though is, pag natalo ka ba ng ganung klase, talagang naapektuhan ka sa next game? Oo, oo eh, wala oh, parang nung naglalaro pa kami, may mga time talaga na pagka ganun yung pagkatalo mo, kahit sabihin mong, ah, okay lang yan, mm. bawi, bawi. Pero may impact talaga siya sa'yo. Kahit hindi ganun man kalaki, pero at meron siya. May ganun. factor. Oh, may factor siya. Oh, kasi oh. pa ako naniniwala rin ako, most of the series, ano, kung sinong manalo ng first game, highly likely siya na ang ano oh. eh. Yun din, pan- ano ko eh, parang paniniwala ako sa series. Lalo pag oh. finals na. Kung sino yung unang makaisa, ganun. Mm, siya or, na yung kung sino yung maka 3 points, mga ganun. oh, yung mga ganun. Lalo na kung yung pagkatalo mo, pakatulad dun sa blacklist na lamang na lamang kayo, mm. yung parang ilalak nyo na lang yung base. Tsaka may, pa, may effect din kasi yan sa nakaka-comeback. Kanya, Omega nun, di ba, nakaka-comeback ng ganun. Iba yung hype nila eh. Ah, Pagtapos nun eh, parang momentum. yung momentum nila. Kahit oh. sabihin mong oh. nabaog sila ng 10k gold lead, pero nanalo sila sa series, parang mawawala na yun na ano eh, Mm. Ay, binugbog tayo niyan. Ah. Na, naalala ko tuloy. Nung M3, di ba? Yung Ah. game 1. Versus RRQ. Di, game, saan? Oh, RRQ pala. Oh, tama, RRQ. Yeah. Pati, pati dun, RRQ, number 1 yun. Pati dun sa finals, di ba? Yung game 1, parang kam kamak ba yun? oh, kamak din yun, di ba? Hindi ko, hindi ko, Hindi ko na ma- Yung Tanda- Lancelot ni, ano. Eh. Oh, pero yung sa RQ yun nga, mas, mas iconic. Kasi, Oo. <laughs> Uh-uh. lalo na nun, dahil best of 3 lang siya. Ah, ah, true. Parang sobrang umabot bagay. ng sobrang late game noon. Mm. Yung UYSS ka na. Ah, oo. Oh, yun best, yun. Of five na yun. best of 5 na yata. Ah, best of 5 na. Oo. Ah, best of 5 na yun. o basta, no, kala mo, tagal na <laughs> pero parang 2 years ago lang yun eh. No? Pero ayun, uh, so it's true na kapag kayo nanalo ng ganong, ganong way, mas confident kayo ng game 2, ganun. Oh, yeah, oh kasi dalawa lang naman yan eh. Kung matalo kayo ng bog na bog kayo, syempre, madadala niya na yan sa second game eh, kung sakali man. Kunyari, first game, bawag na bawag kayo. Tapos second game na earlyan pa kayo ng kalaban. Parang dala mo na yan eh. Kaso pag Oo. naman, katulad nga ng Omega, nagap sila ng 10k pero panalo sila ng game na yon. Mm. Doble din yung hype nun na, uy, let's go. Ano? Oo. Tapos parang ah, maganda na yung laro mo agad. Ah, oo. Parang may scientific Laking ano yan eh. Yung, yung sa, yung pagdugo mo talaga. Oh. <laughs> na hype. <laughs> Parang adrenaline. Adrenaline. Oh, yan, Yan, adrenaline. adrenaline. Ayos. Ito yung mga bagay na ano eh, never din maintindihan talaga ng mga viewers. eh, Siyempre, Oh, yeah, diba? totoo. Eh, mga, mga- mga iilan-ilan lang. Oo. ganun. Kung ano Tsaka- ano nga ba yung parang nararamdaman talaga ng player pag oh. in the moment, yung mga ganun. Yun. Eh, yun yung gusto ko ding pag-usapan dito sa, ano natin, sa ating podcast. More on sa, ayan, paano ba maging player? Kasi nung last time, mga history niya. Yun, eh, yeah, no? yeah. Ah. More so ngayon, history. paano yung actual na feeling ng isang player? Pero bago mm. ang lahat, ang mga tatanong ko muna sa inyo, syempre yung MPL updates muna. So, ah, ah ayun. Yeah. Ngayon, to be fair, ah, kahit yung blacklist ay nasa struggle, na naniniwala ako na playoff 4D. At mm-hmm. feeling ko nga, ano eh, malakas eh. Nalalakasan ako sa kanila. Yeah, true. Siguro yung na yung thing with the Haji. Dami nagtatanong kasi yun talaga yung talk of the town. Mm-mm. Naawa na nga ano kay Haji. Parang wala naman siyang ginawang ano. Yeah. Masama <laughs> para ganun. Pero kasi hindi na hindi ng mga tao. Nag-adjust siya eh. Yeah, tata. Uh, Gano'n ba kahirap yun, yung part na yun para kay Haji? Ang mindset kasi nung iba, na, Nagtank naman yan dati si Aji. Parang ganun, di ba? Nag-champion pa nga yan, nagtatank. 4-5 kayo nun yeah, eh. Yeah, 4-5 kami. Kaya parang nasa isip nila, mindset nila, dapat, ano rin, parang championship caliber pa din yung tank ni Aji ngayon. Kaso ang di nila nakakalimutan, tagal, sobrang tagal na nun. And napakadaming yeah. patches, na, napakadaming meta na na iba. Mm-hmm. Mga player, luma- mechanically, nag improve din, ganun. Yeah. Eh si Aji, galing pa siyang post POSPOR? Yeah, POSPOR. POSPOR oh. So, yun yung mga factors na dapat hindi nila naiintindihan. Mm. Dami ngang nagsasabi, si Haji na lang daw jungle, gano'n. <laughs> Hanggang ngayon, jungle pa din. Yung pa rin naalala na. Oo, kahit pero yan nga guys, sobrang tagal na kasi nandun. Mm. Kaya hindi ganun agad mababalik. Oo. Ta- tsaka iba na yung playstyle ngayon nung ano eh. Nung, da- di ba nga biglang may patch nga na well, season 8, di ba? Hindi na siya mm-hmm. nag-tank, di ba? Yeah, true. Ik, ik, ako, na yung Rome Parang nun, ako na eh, yung Rome nun. Mm. Kasi season, season I, I mean, 10. season 8, yung nag kami. Uh, season 10, 10 eh. yung nag-pure, ano na siya, peer exactly, na siya. Yeah. Exactly. Kasi hindi na, iba na yung meta. Basic, na, ganun lang kasimple, iba na yung meta. Uh, at malayo na yung meta na yun. So parang ito, uh, ang binatak ni Haji nun is position, yung ano, mid lane. Mage eh, nag-iba din yung playstyle ng mid lane. Sobrang yeah, ano na, dapat safe ka na. Oh, Ta- yeah. Tapos biglang mag-roam ka ngayon na dapat matapang ka. True. So parang, sobrang yun. Tapos may utility pa, di ba? Calculation yeah, pa yun. Yeah, yung utility pa. <laughs> parang oh. kailangan mo reconsider. Mm. And ako, isa ako sa mga ako syempre nasaksiyan ko si Aji. Kasi uh di ba during season 8, parang ako yung ka-switching niya. Uh-oh. So, at least ano nung panahon na yun, medyo na medyo natutulungan ko siya. Kasi may ka-switching, parang switching-switching ah, pa kami. Para at ano. least, o oh, sige, Haji, ano, G ba? Kung di mo kaya, sige, ako na mag-ano. Di ba? O nga, no? Laking bagay din uh, yun. malaking bagay din yun. Pero nung, ayun nga, nung season 10, ayan yung sinasabi mo na minsan talaga parang mawawala siya ng dahil, ng dahil sa update. Oo. And parang naging meta din kasi namin ng ano yun eh, na, ng room ko. Oo. Oof. Laking bagay. Yeah. So, ang, sige. Ang hindi lang naman na bago sa patch simula dati yung tank jungle eh. <laughs> oo nga, oo nga. Kung isipin mo, kasi lahat, tamo, ngayon, Gold Roger, sino nag-aakala na Gold Roger? Um, Ma- gagana. Gagana. Yeah, gagana actually. Whew. So, <clears throat> given that, ano yung masasabi niyo sa performance ngayon ni, ano, ayan, eh, ni Haji? Nung una talaga makikita mo talaga na struggle, struggle siya. talaga. Pero ako, umpisa pa lang, ako naniniwala na ako kay Haji eh. Mm. And medyo nagulat nga ako nung time na sinwitch out siya. And mm. then hmm. after noon, parang medyo may mga naririnig-rinig ako about sa sa team, mm. sa kung paano sila nag-come up na na bakit na si Haji ang isasab nila with mm. Game And parang doon ako parang medyo na-shock na, ah, legit? Mm. Kasi para sa akin, which is sinabi ko na rin sa game analysis ko mm. na parang hindi naman si LG ang problema. Parang may kailangan lang silang ayusin na napakalit na bagay. Which is ayun yung aggressiveness nila, ayun yung playstyle nila. Exactly. Which is ayun mm. yung ginawa nila. Mm. Ginagawa mm. nila, yes. Kasi minsan ano eh, pag puro talo kayo, though understandable naman na parang gumugulo talaga yung thinking nyo na hindi nyo na namamalayan Tama. na napakaliit lang pala ng kailangan yung Ganda. I-adjust. ayusin. Which is, Napakagandang yung nakita nun. nila ngayon, I think. Kaya gumaganda na yung performance nila ulit. Mm. Sadyang nung sa Omega nang talaga nakaambakan eh. Yun, <laughs> yun, Ayun lang, ayun lang. yung kakaiba doon. Pero na carry over naman dun sa season Mm. ah, versus ah, Onyx, 'di ba? Yeah, true. Tapos ayun, nagalimaw na si Edward and then si Uwep. Hindi ko naintindihan bakit may nagko-comment na wag magveksana. Uh, ah. si Uwe. <laughs> Napakahusay niyang magveksana. Hindi yeah, ko uh, gets. Ba't, ba't kaya ganun? Isa, Parang natalo lang ata na isang beses tapos swabe pa. maganda ang veksana. <laughs> Oo, oh, yun nga eh. Weird. Isa din uh, si ah. Uwe sa pinaka-consistent na post-por. I agree. I agree. Nung kakampi ko pa siya, consistent siya. And nung hindi ko na rin siya kampi, mm. sobrang nakikita ko talaga, ah, consistent siya. Hindi yeah. siya yung parang pababa yung ano eh, performance, performance yeah. eh. Makikita mo talaga na isa siya sa key factor na kung bakit umaabot pa din sa grand finals yung blacklist mga yeah. True. Ako may isa rin ako napansin sa ano sa team ni, nung nung blacklist especially nung mga early weeks. Parang napapansin ko kasi na parang yung team, parang si Haji yung gusto nilang pag-adjacent para sa apat. Pero hindi nila alam na mas maganda yung apat ang mag-adjust para kay Haji. Uy. Since siya yung nasa bagong role. Kumbaga lalayan. Oh yes, parang kumbaga ganun. parang imbes na parang si Haji ang gusto niyong setan kayo, si Haji ang gusto niyong bigyan kayo ng space, si Haji ang bigyan niyo ng opportunity para makapag-set, si Haji ang bigyan niyo ng, oppor- ng space para matulungan kayo. Parang parang ganung ano, thought process. Ganda. Beautiful. Pwede ka talaga <laughs> mag-coach. pwede, pwede talaga makaisip ng mga ano, no? Oo, pwede na, pwede na. Where, wherein yan yung parang nakikibig sa laruan nila ngayon. Yan yung, yan yung nakikita kong ano. Yeah. Yung ano nila. Nakikita ko sa playstyle nila ngayon. I see, I see. Uh, sino pa ba niya pag, ni, hindi na pag-usapan? Si... Si Oheb, yun talaga. Oheb. Yeah, si Oheb Loki. Nag, Maganda ano siya, nag-prime Oheb ulit. Ooh. Nung na ano ko. Ano ba, Pans- anong season ba ang prime Oheb para sa'yo? Prime Oheb, M3. para sa akin, M3 <laughs> talaga M3, eh. Kasi M3. ano talaga yun eh. Parang nung M3, ramdam ko, walang makatalo sa amin. Kasi sobrang, mm. ano, beast mode ni Oheb nun. Okay, okay. Yung kung paano siya mag-isip, kung paano siya, kung paano niya angasan yung kalaban, hmm. ganun. Yeah. Feeling ko ang pinaka-factor nun kung bakit sobrang prime ni Oheb yung M3. Na Kasi parang prime magandang, din natin. <laughs> na parang magandang i-apply niya rin ngayon. Kasi nung M3, Parang alam mo yung pagbata ka pa or bago ka pa lang sa scene. Ah, uh, wala ka pang... Tapos yung personality pa, pa ni Oheb na ang tapang niya, hmm. parang ang angas, ang yabang. Oo. Nadadala niya sa game. Kumbaga wala siyang iniisip, kaya ko to, bugbugin uh. ko to. Diba? Yung mga ganung ano, ganung mentality. in parang every season, since nakaka-experience na ng mga talo, nakaka-experience na ng mga struggle, parang dun na... Tapos tumatanda din, nagmamature, ba? Nagbibinata. Tama. Parang doon na pumapasok yung parang ang dami mo nang iniisip. Overthinking. Yes, parang nag-overthinking ka na na Uy, eh, pag naano ko dito, yung basher ko, baka iba siya naman ako. Ah, pag ganito, si Kelra na naman kalaban ko. For sure, mainit na naman. Parang may mga ganun ng ano, overthinking na. So, hindi niya na nagagawa yung parang I see, I see. angas na ano, Is na ohe before. Pero bagay. ngayon, parang nandun siya sa in-between eh, ng nandun yung maangas, mayabang, pero at the same time, nandun yung parang play safe na OHEB. Mm-hmm. May meron kang gustong... Wala yeah. naman. Yun din yung ano, kasi based on experience din sa akin na. Ah. Oo. Ah. <laughs> Siyempre, nung una, mayabang talaga. Ah. <laughs> Season 4, na, ulo. mga uh, kala, isip mo, mga ano yan. Uh, mga Kaya BO, lahat mga yan. BO yan. <laughs> oh. Ganun yung nasa isip mo pag bago ka pa eh. Kaso, patagal ng patagal, siyempre, nagkakamali ka din. Mm-hmm, mm-hmm ah, nung una nakita ko pa yung mga comments na si Wise, ganyan, laging ganyan. Yeah. Siyempre, as the, pag, pag nakikita mo na yung mga ganong comment, minsan, hindi naman maiwasan, tao ka lang din naman. Yeah. Papasok Mm. talaga siya sa iyo tapos hanggang yun na. Magiging learnings na siya, hindi ka na mm. maangas gamble ka na lang, ganun. Mm. Nabasa ko to from somewhere or uh, nabasa tsaka narinig ko na rin sa mga podcast. Hindi uh, di ko lang ma- maalala or hindi ko lang maliling Pero scientifically proven ganun nga. Kasi mm-hmm. tayo, kunwari, na yan, medyo tumatanda na. <laughs> True. sa, kaming mga 26 years old dyan. eh, <laughs> hindi, um, kidding aside, yung ano eh, parang hindi mo pansin pero na, nag-iisip ka na. So kunwari uh, nung 18 years old kayo, yung eh, yung laro lang mismo yung inisip mo nung time na yun. Pero ngayon, kunwari sa screams, minsan napapaisip ka pag naglalaro ka, ay, nasampay ko ba yung ano, sinampay na ganun. Yeah, <laughs> parang ganun. But kahit ngayon, di ba, I'm sure kapag nag-stream kayo, ah, uh-huh. nag-stream kayo, may ibang tumatakbo sa isip nyo na naalala nyo lang bigla. Ganun. Mga ganun bagay, uh, scientifically proven na habang mas tumatanda ka, dahil nagkaroon ka ng responsibility. Yeah, responsibilities. Mas jowa, family. Siya. Ayan. Yun yung mas mabigat kapag may mga jowa-jowa na, yeah, tapos mga, kunwari, nangihingi na si mami mo ng, uy, wala ba <laughs> tayo dyan? Ay, nangihingi na naman. So, <laughs> na naman. no, pa- parang pag rookie ka pa kasi wala pang mahingi sa'yo eh. <laughs> Pero nakita na, ah, nag-champion na anak ko ah. Tapos nakita pa yung prize money hawak. Ganun. Uh, yung checking malaki, eh, no? Oo. Ayun, so, uh, actually, proven yun. So, mahirap siyang i-control. So it's up to coaches siguro para yeah, ma-maintain yung mga ganun. Doon na papasok yung mga life coaches. Life coaching, correct. So, ayan. Um, lastly, si uh, Sensui. Ayan. Oh, si Mag- Sensui, dami ding basher. Sabi ko, ganyan din ako dati. Dami namin basher. Ha? Kaya nga gusto kong mag-champion sila kasi parang doon, wala ka namang ibang ano eh. Parang sa bash, hindi mo, never mo mapaprotektahan yung sarili mo. Kasi pag more, the more na pinaprotektahan mo yung sarili mo sa basher, sa public, nas, mas nagmumukha ka lang ano eh, affected mga ganun. Oo nga. Totoo. Ang isa lang dapat diyan, dapat mag-champion. Kasi mm. kahit mag-champion ka po, kahit nga mag-champion ka pa, may masabit masabi pa din sila sa iyo. Tama. Personal experience din 'yan <laughs> sa akin. Kasi 'yan lagi akong binabash, 'di ba, ganun. Tapos uh, kahit mag-champion na kami, may masabi pa din, ah, binubuhat lang yan nila, ganun, ganyan. <laughs> Pero at least champion ka sa isip mo, 'di ba? Oo. Kahit naman binuhat ka nilang apat, okay lang, at least champion, champion. ganun. Well, tsaka ano naman din, kapag nagcha-champion ka or when you keep on winning, may mga supporters din naman. Yun, oh, yun naman talaga, oh. yun din yung ano eh, nagpapalakas sa amin hmm. nung ni nung mga oh. mga panahong kami yung din, alam mo na yan, yung ano, yeah. kami yung inuulan, mga tao din, mga influencer din, mga ganon. Pero lagi kong iniisip na yung mga supporter. Yeah. Walang-wala yung mga basher pagka sinos alam mong madaming sumusuporta sa iyo. Kaya nga natuwa ako dun sa ano, yung sa bus, yung sa ano ng blacklist. Yung, yung ah, yung ma-post poster. Yes. Oo, oh, oh, oh, sabi ko, grabe to, parang mag-jowa, parang yung jowa na sinurprise ah. yung ano. <laughs> Mansarigip. mukha lang ganun yun, nakakatawa lang ah. siya. Pa, pa, ano, mukha lang siyang cringe, mukha lang siyang corny, ganun. Pero, maka, makakita ka ng ganun, kahit pa paano, oh. uh, lalakas yung loob mo dun eh. Yung effect niya sa players, malaki. Uh, Kumbaga, yung mga... Parang maisip mo, ay, may sumusuporta pa rin pala sa amin kahit lagi lose track na kami. Parang ganun yung maiisip mo. Eh. Mm. Oo. Which, yun, yun siguro yung kailangan din ng maalala ng Blacklist. Eh, marami pang sumusuporta yeah. sa kanila. Ayun. At uh, mat matas, gano'n gano ba kayo ka-confident na itong Blacklist ay makakapasok ng playoffs? Ngayon. Ba- basing lang dun sa mga pinapanood nyo. Kasi ano, feeling ko, wag lang silang wag lang pangit yung gising nila, sure na sila. <laughs> Kasi one point, gising. <laughs> oh, one point na lang eh. Yan. Kumbaga, kahit matalo sila sa ano, basta, matalo sila sa series, basta isang, makadali lang ng isang game. Yep. Kumbaga. Mm-mm. Oo. Yung condition, uh, as of now, mm-hmm. um, at mukhang, ano to, target kong i-upload ay Friday before the match ng mm-hmm. blacklist. Tama 'di ba Saturday match? Ah. <laughs> yeah. Ayun. Ay hindi hindi ko sure. Hindi sure. Dahil <laughs> Saturday nga. Oh, ang yeah. alam ang alam ko check ko. <laughs> alam ko Saturday eh. Tingnan natin. Pero alam ko sa ayan, blacklist. May 4. Ano. Ayan. Oh. Tama. Ah, Saturday. Uh, so, Echo and yan, RSG. Duman, yan medyo nga, mabigat din. Yun Tama. nga, kailangan lang nila makaisa. Kaso ang kalaban nila, RSG and Echo. Echo. Yeah. Which is Palu din. Mm-hmm, Pero mm-hmm. Palu din naman blacklist. May question lang ako. Di ba 16 points ngayon ang blacklist? Yes. Tapos 10 points ang omega. Yes. What if mag-16 points din ang omega? Tiebreaker sila oh, ng... tiebreaker sila. Uh, which in this case, dahil 2-0, malaking bearing yun yung head-to-head. Kasi parang Uh, nung last time ah, ata... na 2-0 pala nung Omega ang blacklist, which is yung pinaka-important. Yes. Ayun. Yun yung delics. Yes, oo. Pero yes. at this point, kailangan mo nang... Kailangan pa rin naman manalo ng Omega. Oh, oh yeah, so, yeah, yeah. Ka- ah, Oo. Diyan, papasok yung mga analyzation eh. Kasi ang kalaban next, this week ng ng Omega, Omega. is TNCN Minana. Oo. Minana Di naman sa minamaliit, pero ka, parang kaya nila eh. Parang Oo. ganun eh, no? Pero tanda mo yung ah, meron nun eh, may may nag-post nun eh, yung win rate ng TNC kapag nalaglag na, ang taas. Ah, Oo, taas. tumataas. <laughs> Oo, ah, yung parang, yun yung sinasabi namin ni B. Darating ang panahon diba? ang TNC makakalason at makakalason oh, din yan. yan. Baka eh, din papasok yung wala nang oh, overthink. Wala, oh, wala oh, na silang ano. In, ganun yung TNC pagka pagka alam na nilang laglag sila tapos next week, mm. parang ang lakas nila lakas. kasi siguro nasa isip nila, ah, wala naman nang mangyayari sa atin, mm. manalo matalo. Larin. Pati naalala ko lang during season 9, alam ko Blacklist and Omega din yung nagtatalo sa ano eh, mm. sa oh, spot. Tapos, dapat matalo nila Parang, Omega. oo, parang I, I am not sure, parang one win lang yata ang nilamang ng Omega sa Blacklist. As Ganun yung Blacklist na, na naglag ng no, oh. season 9. So parang oh. Parang sila ulit ngayon yung nag-ano. Kaya sa hmm. ano blacklist supporters guys, sobrang la- laki ng laking halaga na natalo natin yung Onic last week. Or recently. Oh. oh kasi Onic kung hmm. nasira sila doon, tapos echo pa, tapos ano. Oh, so Then yung medyo sobrang delikado. Pero to be honest, um, I mean like uh, from a caster's point of view, sobrang komportable ngayon ng Blacklist. Yeah, Kumpara sa Omega. Yung Omega Uh-uh. talaga like syempre na-hype tayo pero sobrang dailix pa rin nila kasi True. kailangan pa rin nilang manalo and uh, yun nga, yung sabihin na natin nasa lower part yung kakalabanin nila. But Minana, malaki na improvements. Yeah, sobra. Sobra. Lakas na nung Minana ngayon, ha? Ah. Mm-mm. Um, tapos ito ang yung sila yung natalo sa Onyx, 'di ba? Ah. Oh, 'di ba? True. So, Zero. Mga ganun Tapos bagay. ano natawa nga ako kasi naisip ko, 'di ba si Marky the Savior? Uh-uh. <laughs> Sa Indo, the Tama. Savior. <laughs> ano pa kaya ang tawag kay Chuck nung sakali? <laughs> Grabe. Kakaiba to. Pag pag talaga, pag talaga pumasok yung Omega. Na-pull off nila yung Pero wag naman, Coach Wood, nasa blacklist ano ko, ano? blacklist support. <laughs> Ah, okay, ah, neutral, neutral, Ah, ako neutral lang, neutral. lang ako. <laughs> Caster Papa- POV. oh, kumbaga, point of view ko lang naman. Kailangan maging neutral. Ah. Dapat, ano, ah, makita natin ang mga possibilities. Pero Yan, ibang, kakaibang kwento yun pag ganun. Tapos Talagang- last week pa, no, sobrang init talaga nung Mm. ano. Akala ko nga, ano eh, kasi 'di ba yung point system, parang akala ko boring ano, si kasi si week 4 pa lang alam na yung mga playoffs. Yeah, true. Uh, ah, oo. Tapos biglang nangyari yung kay Chuck Mambals, yung biglang ano, naging interesting yung story. But yeah, um ayun. Um well, sa mga fans ng Blacklist na nakikinig ngayon, uh, magdasal, number one. Number one, <laughs> yes. uh, number two, eh, pigilan yung mag-post to. Ayan. <laughs> Ayan. Oo. So, kay, sugurin nyo na dito. <laughs> Ayan. Itali na scotch Itali na. Kahit yung mga pagtali niya mismo, pag pinost niya yun, wal, meron pa rin eh. So, talaga dapat total, wala eh. You know, wala. Parang gumagana yung ginijinx mo yung Blacklist eh. Oo. Parang dapat sa ano ako sa kalaban muna ako. Hindi dinijinx mo yung kalaban ng blacklist. Doon ah. ka na tumaya sa kalabang para. <laughs> ayun. So, ayan. Nakawakan yung maigi yan si Wise. At ayun, maging, uh, pakita nyo lang din yung support niyo kasi malaking bagay yung yeah, um, nagpapakita kayo ng support dun sa mga players. Nararamdaman nila. Confidence boost din yan. Malaking bagay. Um, so, yun. Um, siguro huli ko tanong about MPL updates since nandito na rin naman kayo at kayo naman mga eksperto, tanongin ko na rin kayo, ano bang beta ngayon? <laughs> ano bang oh, ah, nag-work? Yeah. Ano bang nag-work ngayon? yung ako, ako ah, na. Ah, ikaw, ikaw yung, ang nag-a-analyze sa ano, eh, YouTube eh. <laughs> yung ano, even parang yung Minana hindi gumagana sa kanila ngayon yung, yung healer, healer mm. meta, eh, no? And parang wala ka rin masyado actually makikita nag-healer meta ngayon sa sa MPL, sobrang dalang. Mm-hmm. Parang pinaka-healer meta na lang makikita mo or utility si Matilda. Mm-hmm. Pero aside doon, parang pasulpot-sulpot na lang si Angela. Mm-hmm. Pero para sa akin, sobrang solid pa din ng ano eh, ng healer meta kasi as long as utility jungle, yeah. malakas at malakas ang ano, ang utility roam. Ah. Kaso, ah, ayun nga, point wala masyadong ano, wala walang wala masyadong nag-explore noon. Minana nag-explore sila pero parang medyo medyo mananalo, medyo tatagilid, yeah. 50-50. Blacklist hindi na nila tinatry. Tinry mm. nila during Russia tournament pero ngayon parang puro aggressive Catch, hero si Haji. Uh, Though nagwo-work naman. Mm. And then sa ibang teams wala ka na rin masyado nakikita. Mm-hmm. Yun ang ano ah, um, kakaiba kasi ako sa point of view ko, pag double healer na, yun ang mm. mahirap. Parang kunwari Faramis tsaka Yeah, oo. Minotaur. Yun. Pero kung isipin kasi si Mino tsaka Matilda, may stun, may catch pa rin eh. Ah, Kumbaga, Parang nandun pa rin. So, pwede ka rin maging, ang Matilda, naniniwala ko pang aggressive eh. Yeah, totoo. Yun. yung Minotaur yun, siguro pang counter engage, counter engage yeah. yun eh. Hindi, siya, hindi naman siya yung parang mauna ka mag-flicker tas ano, uh, talagang counter. Actually, eh. may nagustuhan akong meta na panood ko sa Indo eh, na mm-hmm. analysis ko na feeling ko ayan yung best meta ngayon ng ng utility. Uy, which ano is yan? yung, ayun yung katulad sa rabi mo, yung parang double utility meta. Mm-hmm. Yung napanood ko sa Indo is Mid Angela, tapos Rome na Minotaur. Mm-hmm. Parang double hill. So, Oo. Ayun, masakit yun. Tsaka ang hirap, oo, ang hirap patayin. Ang yeah. Ang hirap ng ano. Mm. Ngayon, yung mga gold lane, ang uh, na, na, uso si Nathan tsaka si Harit dahil Yan. sa mga buff. Especially Harit. Oh. Grabe, open ano, ang Harit. ano mas malakas ngayon, Nathan o Harit para sa inyo? Para sa akin, Harit. Mm. Grabe sustain eh. Kaya naniniwala akong magme-meta ulit si Ohib kasi Oo, oh, grabe yun, mag-harit yun. Hindi eh. pa siya nag-harit ngayon. Pa, yun nga, eh, yun nga yung eh, nagtataka Pang ko. <laughs> <laughs> Pang playoffs. Kasi mga dati niyang gamit yun eh, mga Alice, Harit, gano'n. Nathan mismo, di ba? Yeah. Pag siya nun. Actually, even Alice na bap. Oo nga eh. Oh. Kasi yung... Baka dyan na yung sinasabi nating blacklist playoffs mode. Play, May ganun uh, eh. Prime oh. Mohem. Ah. <laughs> Prime Mohem. Pero kailan mo na nila makapak sa, sa playoffs. Yun ang mahalaga. Yeah, kaya, kailangan, kailangan i-secure. Guys, one point na lang. <laughs> <laughs> kasi ang nangyayari kasi niyan sa mga di nakakaalam, 10 points ngayon Omega, no? Tapos ang max nila is 16, 16. guys. Uh-uh. Yun. So, kailangan lang talaga 1 point lang. Yeah, Please, lang. blacklist Magla-live, manonood tayo ng ano, hindi, na, hindi sure ha, ah, pero... Mag-watch party. Makapag-watch party tayo para uh, ano natin, all out support. Isasama ba niyo ba to sa watch party? <laughs> Isasama ba? <laughs> Yun Ay, lang. Ay, pwede watch party pero naka, naka, oh, ano, naka, naka ano, oh, yung ano, bibig mo. Parang maganda yung ano na yun ha. Ah, <laughs> suggestion na yun ha. Ah. Pagka ginawa natin yun, thank you kay Boss Wood. Ayun, ayos. Okay. <laughs> Ngayon, um, siguro, huli na rin pala. Super duper last question dito sa um, sa ating MPL updates. Kaninong team kayo pinaka na-impress? Kung, in, kung Indonesia man yan, edi Indonesia. Yeah. Kung Pinas man yan, edi Pinas. Or ano, yan. Meron ba kayong parang, um, parang team na inaabangan ngayon at natutuwa? Yan. Ikaw, Bawaes. Natutuwa. Uh, sa Indo ako eh. Mm. Sa ano aura ta- sa aura talaga. Yeah, yeah, Kasi naniniwala talaga ako yung impact ng player talaga. Doon doon lumalabas. Kasi ilang beses na rin namin nakalaban si Yahweh. And mm-hmm. pag nagda-draft kami, hindi nawawala yan. Pangalan ah. Yahweh. Ya- Lagi mong may isang player talaga dyan na iisipin mo eh. Yep. And napatunayan niya ni, ni Yahweh sa akin yun na kahit mag-isa ka lang, kahit kumbaga yung impact talaga ng player sa team. Yun yung mas mahalaga. Mahalaga mm. talaga. Accurate. Kasi ano eh. Para yung si Venus. Oo, oh, yung <laughs> aura kasi parang... Hindi na nawala yung bana. parang, lug, parang ano sila, di ba, mababa yung placing nila, ganun. Mm-hmm. Pero this time, isa sila sa mga pum- pumapalag sila, di ba? Sa Oo, yeah, nagtapuan, yun at parang may parang konting oras na oh. tapuan sila. Parang Tapos ma- ang, ma- ang mindset ko pa noon, ah, bagong lipat. Tapos kaka, ano niya, parang bagong lengguwahe, bagong pakikisamahan. mm Mindset ko, ah, okay pa yan. Pwede pa yan matalo. No, mm. ano pa mm. yan. No pressure pa yan. Oo. Kumbaga, sa placing naman na, ng aura dati, mababa talaga. So, feeling ko hindi sila mag expect pag mm. si Yawi. Pero yun, ginulat ang ano Indo na isa sila ngayon sa mga malalakas. Mm. Yeah. Ano. Tsaka yung jungle nila si Gu- Gugun. Gug- Gugun. Yeah, marunong yeah. actually. Oo. Mahusay. Sa MPLPH, sino ba? Bren, Onik, RSG. Mm-hmm. Sino yung pang-apat? Minana? Echo. Echo. Ah, e- ah okay. Echo, RSG, Min- Minana, Blacklist, Blacklist Omega, Omega, and TNC. TNC. Mm-hmm. Sa akin siguro, ano, parang RSG ako. Uy, same tayo. Mm-hmm. Yan, no? Parang, mm. iba, iba, pili ko sila yung last yung <laughs> season eh. Mm, parang hindi consistently na... Mm-mm. Parang ang lagi ko description sa RSG, team na kayang tumalo ng kahit anong team, yes, pero kaya ding talunin ng kahit anong yeah, kahit sino. <laughs> Parang ganun sila. uh Lagi niya din sinasabi sa akin eh, si Coach Panda. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos si Coach Panda pa. Oh, yung parang dati kasi may laban kami na natalo kami nila ng RSG. Tapos eh, sabi Pati, ni Coach Panda dun, Hala. yung nagpupuyat talaga siya, oh. Yeah, niya talaga yung mga so, super duper laking factor. True. Tingin ko yung ano, uh, akala ko nga biglang ihina sila kasi laking bagay ni Eman eh. Ay, diba? totoo, yeah, agree. Tapos, si, syempre si Kusay naglaro sa ibang region, so parang mm. mapapadoubt ka. Kaso, wala, eh, ang galing eh. Ang galing si Eman kasi parang, ano siya, eh, parang alam mong bubuhat talaga. Si mm. Kusay mm. parang medyo 50-50 ka sa 50-50 mm. ka pa sa kung paano ba siya bubuhat sa RSG. Mm. Pero syempre, with addition ulit or pagbabalik ni Demon kahit and ni Aqua, oh Ayan, parang medyo... Parang sila ngayon yung team na parang anytime, parang nakatago sa bush na biglang dadamba. Oo. <laughs> Siguro kasi gano'n si Light, no? Yung playstyle Yeah, si Light, Light pa. Grabe rin si Light, yeah. Tapos, yung, yung kay Demon Kite, parang... Si, ikaw ba yung nag... Ikaw at sa, sa analysis mo, kuwata narinig yun. Mm. Parang sabi mo, parang ano underrated to kasi iba rin no parang uh, may ah. may tira din parang so ang naisip ko nun dahil parang syempre narinig ko sa'yo to parang naisip ko ay may nakikita tong si Venus na ginagawang tama ni Demon Kate na hindi usually yeah, nakita oh, mga small things na tamang True. tamang pwesto tamang pathing uh, ganun oh actually nagagalingan talaga kay Demon Kate sobra And si, ano, ang isa sa mga, siya ang isa sa, siya ang parang jungler of the season nung nasa Malaysia siya. And parang, Tama. 'di ba, parang Tama. may hindi naman niya makukuha 'yon ng walang something sa kanya. Yeah. And ayun nga katulad sabi mo, may nakikita ako sa kanya na parang ang na bagay lang pero alam mong ay yung edge niya mm-hmm. pagdating mm-hmm. sa ibang ano jungler. Oo. Something uh, ang hula ko lang naman based lang dun sa mga sinabi mo. Something about efficiency which is True. para sa akin ganun si Demon kahit na parang walang nasasayang na ah, move. Oh, yeah, Ayun. Which is ang hirap i-describe eh pero basta Wag pinanood yung maigi. Yan, Pati consistent din si Demon Kite eh. Ah, yan. Malaking bagay mm. din yun. Consistency. Pero kung consistency, parang si anong lalaban dyan eh. Si... Si Nuts. Maku ah. Nuts. Yeah, isa pa si Nuts. Grabe si Nuts. Underrated Ay. din. Tama ba? Oh. Underrated. Oh. Di masya. Tama naman. Ah, tama. Para, kasi walang nagbabanggit. Ako nga sobrang proud ako kasi sabi ko ano eh, uh, best player ngayong mm, buong yeah. ano ah, buong, hindi lang sa XP. Parang sa lahat ng naglalaro mm-hmm. ngayon sa MPL, siya yung standout. Individual lang, ah, individual skills. Ewan ko na, uh, nakakalaban niyo pa rin yun, di ba? Dati. Uh, si yeah, Nuts. Uh, si Nuts. Di ba nakakatakot din siya pag nahawakan? Mm, parang kailangan mo siya i-consider sa, ano, sa, uh, sa, sa playstyle, sa mm. draft. Pero yun, buti nga lang si Edward talaga XP namin. <laughs> Edward is daki talaga. Grabe si Edward, ang ano, wala akong, I have no no bad words para Edward kasi sobrang consistent. ever since nung sis nung dumating kayo doon yun tapos na settle siya na XP Mm-mm. talagang nagbago parang ano God, walang nef, anong season hindi God mode si Edward, 'di ba? Parang ganun, hindi mo maialala. Mm. Para Mr. Consistent. Mm. Ayun, so shout out sa Edward. Mm. Okay. Paldo na 'yan si Edward, tingin ko. <laughs> For Hindi sure. nagpapahinga eh. Ah, ah. Tapos ang dami pang prize money oh, yung sa mm-hmm. Russia, M5. S12. Tapos walang, wala akong nakikita sa social media na pinagagastusan, no? Mm. Magulat na lang yan. Magulat na lang talaga kayo dyan pagka... May hawak ng pala din. <laughs> oh, may, meron na ba siya? Oh, meron, meron na, pala. Siya. Oh, meron na pala. May bahay, may bahay na siya. Oh. Ay, ah, ano yeah. pa kaya sunod? Ah, alam ko na, kotse yun. Kotse na. Oo, oh, sinasabi niya yun sa ano eh. Sa interview oh, eh. Kotse. Tapos syempre, mga ano pa, siguro mga ginto, mga ganun. Oh, <laughs> mga ano lang, dito bracelet. Ayun, no. Oh. Ayun parang ganito. Ayun, no. Oh. <laughs> Hindi, ano lang yan. Mura lang yan, boss. Woo! Oh. Chan, <laughs> speaking of, yung mga prize money at mga ginagawa para mag-relax afterwards, ang isa sa mga gusto nating itanong sa inyo, at lalo na dahil nakasama niyo si Renny J, ay kamusta ba ang uh, pahinga talaga ngayon? mga pahinga ah. stories, meron ba tayo dyan mga, mga share Oh, mo may ma-share si... Ano muna, yung uh, recent updates muna. Ah, sige. Ano mga recent updates sa Kasi ngayon, ano, ngayon, uh, same-same pa din naman yung mga usual na ginagawa namin. Like, live stream, Yes. para makapag-interact kami with fans, with the community. Kung baga, mas may time kami. Mhm. Tapos, content creation. Yan yung parang mm-hmm. isa sa mga pinaka-ina-explore namin ngayon. Yep. Katulad ko, more on game analysis, which is Yep. parang weekly ko ina-upload si Wise, parang mga live, up- live updates, ganyan. Mm, vlog. And then, ano, parang more time lang with family, with friends. Yeah. Ganyan. Parang okay. Ah. ilan naman. uh, <laughs> <laughs> mga pusa, more time ganyan. Din, yeah, pusa. More time din sa sarili. Yeah. Like, uh, parang ano ba to? Mga skincare, ganyan. Mga, yes. <laughs> yeah. Tsaka yung buhay... Tinatagal yung mga pores na uh, nakuha ng mga previous season. Uh, yung buhay namin, nung nawala kami sa Prosin, ano rin eh. Mas chill. Oo, oh, kasi dati para kaming nasa dagat na ano eh dagat na matataas yung alon, <laughs> mga ganon. Uh-oh. Pero ngayon para kaming nasa ano dagat naman, dagat na kalmado lang. Okay. Ganun. Pero nasa dagat ka pa rin. <laughs> Hindi, kalmado lang siya. Parang masarap na siya, hindi na siya nakakatakot na alam mo yun, hmm. yung may hmm. parang may bagyo doon sa ah, dagat. Ah, okay. Ngayon, kalmado na lang. Sobrang chill lang. Oo, less stress. Oo. Oh. Mm-mm. Oo. Pag nasa stress ka na lang, pag nagkamali ng ano, ng sa mga ads mo. <laughs> yun na lang, yun na lang ata nagmamastress sa'yo eh. Oo, <laughs> ah, yun na lang ang ano, yun na lang ang pinap... Alam mo kasi, pag, alam, yung napapansin ko dito kay Wise, alam mo pag naolats oh, eh, may, may post na ano eh, <laughs> nakakaiba eh. Nararamdaman mo sa mga post niya pag ano eh, no? Tama ba ako dyan, Tori? Ay. Ay. O mm-hmm. yun. Pero bukod doon, um, ayan, so, may, nagtatrabaho pa rin. Kumbaga, yes, may work pa rin. Ayan. Okay. Pero ngayon nga, na, medyo, medyo naluloka kami eh. Kasi, ayun nga, di ba dati, pag natatalo blacklist, kami na naman yung sinisisi. It's either uh dalawa lang yun eh. It's either kami ang sinisisi or kami ang hinahanap. Uh-huh. Tapos nung ah. nagpahinga rin si Rana J, tatlo na kami ngayon. <laughs> Kunan niya lang si Rana J, kunan niya lang hmm. BUIs. Mm. Na parang ano na, meron na kami kasama. Mm. Pero actually, ay nga rin isa sa mga kinagulat ko yan nung ano, nung na, nagpahinga rin si ano si Rene J. Mm. Kasi ano siya, may, may kwento siya. And ngayon ko lang to share actually. Mm-hmm. No, kasi di ba nakapasok ng ano ng M5 ang ano ang blacklist. And alam naman natin na after ng international tournament, parang ang iksi lang ng time for the international, yung nag-compete ng international tournament para makapag-prepare ng ano nila, yes. ng roster nila. Oo. Kumbaga, Unlike sa ibang teams na hindi nakapasok. correct. So, uh, ah, yun pala so, yung... Ay, oh, malaking ba... Hindi, yun, uh, para lang din sa clarification mga viewers. Usually kasi kapag... Uh, uh, di ba, kunwari nakapag-playoffs na, tapos na yung playoffs. Uh, yeah um, ang mga ginagawa ng mga teams na hindi pasok sa international ay gumag naggagawa ng roster moves. uh, so yeah, ah, after ng playoffs, gawa na agad gawa sila. Gawa na, naghanap ng players, uh-uh. nag-let go ng players, gumawa ng bagong players. Yung mga mag-international kasi, hindi pwede. Kasi, Kaya ko-compete pa eh. ko pa. <laughs> Tsaka, hindi mo gagawin yun kung manager ka. Imagine, kunwari, mag-international, top 1 ka, tapos biglang yung may konti, kunwari, may weak link, tapos parang yeah. papalitan. Hindi, imposible yun. Masisira yung Oo, chemistry nyo sa team. Tata. So, ang nangyayari, meron ka lang mga one or two one, weeks. Oh, one oh. week. Mm. Pinaka yeah, ano talaga one week. One oh, yeah. week. Pagka ah, ano mo yan ha, ah, pag pag nakaabot pa kayo ng grand finals doon sa mismong international tournament, mm-hmm. paglipad nyo, kailangan nyo, bawal magpahinga. Oo, oh, kasi wala. kailangan nyo agad asikasuhin yan. Yan, and oh. yan, yung, yan yung mga bagay na wala masyadong ideya yung mga ano, mga yes. viewers, mga Correct. supporters na mm. ah okay, ganyan pala yung process. Uh, Pag nakapag international tournament Pag, ka. Ang difference kasi niyan guys is yung mga nalaglag agad ng playoffs, meron silang ang mga 2 to 3 months ba? 2 <laughs> to 3 months. Oh, ganun. Oh, yeah, or mm. more. Oh. Or more na roster moves. Pero uh, katulad niyan nung may announcement ng yung roster announcement, yung mga mga video-video. Mm-mm. Hindi kasi yun parang two days before lang, yung uh, deadline. Matagal yung deadline noon. Parang true. mga naka, two, naka one or two months na nga eh. So, yung roster deadline, sobrang sikip noon. Yes, Oo, true. Sobrang so, sikip. So, yep. ang nangyari, after nung M5 ng Blacklist, and, and maganda rin yung place nila, which is katulad sinabi ni Wise, pag, pag umabot ka na parang semifinals or finals, mm. mas, mas lalo pang mas lesser yung time yep. mo. And after noon, parang mga December ano na yun, 20, eh, 20 plus. Parang... Uh, magpapasko. Eh, syempre kami, Ooh. parang medyo kinukonsider na namin na, Uy, boys, ano pa tayo? Lalaro uh. ba tayo? Or... Tsaka eh, MSC, may Oo, kwento-kwento na ng pre- price Tapos <laughs> parang <laughs> inaano namin, pinag-usapan namin ni Wise, ano kayang plano ng ano ng blacklist? Mm-hmm. Parang gugusin ba nila maglaro kami or may plano ba yung blacklist about about sa amin ni Wise, ganun. So, after ng M5, nag-aantay lang kami ng ano ng message with ano with the blacklist management. Syempre, mm. kaka kakauwi lang nila lahat galing mm. galing M5 eh. So pahipahinga muna sila. And then the time comes na kinausap na kami. And then nilatag niya sa amin yung ano yung plano ng ng blacklist. And ayun, yung napag-usapan namin sa ano sa mga sa mga boss namin sa blacklist management. Parang ayan din yung parang pinag ano pinag-usapan namin ni Wise na napagdesisyonan namin na parang mas better nga wise kung ano, kung mag-rest na lang ulit tayo or wag, wag na muna ulit tayo maglaro. Pero pakinggan muna natin kung ano din yung plano ng ano ng ng blacklist, blacklist. management. Mm. Eh nung nakausap namin sila, parang no kami medyo nagtagpo na ah, okay, mm. parang medyo same same same pala kami ng ano ng ng plano na naiisip. So, madali kaming nakapag ano, nagkaintindihan na, o oh, sige, yan na ang mm. ano natin. So, hindi okay. na muna ulit kayo maglalaro for the season. Kasi ang isa sa mga bagay na kinonsider namin, number one, pag nagbumalik kami ni Y sa sin, si Rene J, si Sensui, syempre medyo ma-echopwera sila. Mm. Kada syempre, Naturally. lalaro kami ni Wise eh. Yeah. It's either ma-echopwera sila sa amin or ma mababangko kami. So parang medyo, uh, parang kailangan mo i-factor no? yun. And alam din naman natin kung gaano kaganda yung performance ni Rani J and ni Sensui during S12 and M5. Mm-hmm. Kung baga kailangan din namin i-consider ni Wise yun. And ayaw naman namin maging makasarili ni Wise. sige, entry na kami. Mm-hmm. And all. Tapos pangalawa, maganda na kasi yung, ano, maganda na nga yung pinakita nilang performance. Tapos ang ganda pa ng bago nilang sistema. Tapos parang may nabuo na silang formula, kumbaga. Synergy. Synergy. And mm. Pag pumasok na naman kami, hindi na makakapaglaro sila na Jesus and Sui. Magbaback to zero na naman pagdating sa sa formula, sa strategy and all. And ayaw din namin masayang kung ano na yung nabuo nila. I see. Eh, narinig din kasi namin na si Lenny J, ayaw niya rin mag-six man. So, ayun yung parang pangatlo na kinoconsider namin na oo, si Renny J, deserve naman niya na maglaro. Deserve niya naman na mapakita yung skills niya. Kumbaga, kami ni Wise, kahit pa paano, meron naman na kaming napatunayan. Mm-hmm. Tapos parang yung pinakalas na major ano namin, major reason namin is, kasi before, after, nung during S12, di ba nagkaroon kami ng issue with the greatest players and all. Ay, issue, issue na yan. Oo, yan yung mga may init na issue before na okay. greatest players, about sa, hindi kami sinama sa mga, mga music video or yung mga Okay, Video okay. contents, ganun. Uh-huh. Tapos parang medyo may mga naririnig din kaming medyo personal na atake sa ano sa production tungkol sa amin ni Wise. So parang ayun yung isa sa mga major reason din kung bakit sabi namin parang nakakatakot maglaro sa <laughs> ano sa, sa season 13. Sa season 13 kasi parang anything could happen sa amin ni Wise, 'di ba? do, do ano lang naman yon do parang, parang pangalawang ay, reason lang naman yon And then And, met, and, and ano na rin naman yun, naayos na rin naman yun. Kasi ito lang, nitong nakaraan, parang nilapitan uh, may... kami ni, ano, ng one of the I'm not sure ah. kung boss or basta one of the management ng ano ng Monton na kinausap kami wow. na yeah. Ay, like kinausap actual kami, na kinausap kayo? Yeah, Dito sa bahay. Uh, Ay, wow. <laughs> Nahihiya ka ako. Sabi ko, di ba halfway na lang or kami na lang ang punta. Oh, yun yung Pero una. Pero kasi sila na sila yung kakausap sa amin. Okay. At ayun, kaya super na-appreciate ko yung ano yung yung ganung gesture na ginawa wow. nila na parang personal na kinausap nila kami on ano nga ba kung ano ano nga ba talaga yung totoong nangyari before. Parang for clarifications ganun. Uh, Okay. Kaya, uh, okay naman. Ano naman naramdaman nyo? Okay naman. Oh, so, yeah, super good. Super nakakagaan ng loob actually. Uh, kaya nga ano eh. Kaya nga ang tapang kong mag ano 'di ba, magsabi na magre-stream tayo ng ML. <laughs> Kasi ano na ako eh, kampante na ako, hindi na mawawala ang live natin, uh, guys. Hindi na makakapira. Ah, palakpakan. Nice. Palakpakan. Meron nata dito palakpakan eh. Ay hindi. Ito. <laughs> oh, ayan na lang, pwede yan. Ito. <laughs> okay. okay. And ayun nga, the the ay na na namin, sige, let's, let's, ano, let, let Rana J play. Mm. And then, ayun na rin yung, ano, yung gusto ng, ano, ng management. Sige, bigyan pa natin isa pang pagkakataon sa Rana J. Kasi super ganda naman talaga ng performance nila. I see. Kaso, ayun nga, parang biglang si Rana J nag-decide na magpa, magre-rest din siya. So, parang mm mm-hmm. doon medyo Medyo, Medyo as in, um, ang iksi lang ng time for Blacklist to prepare for the roster. Last, <laughs> narinig, and sabi all. Ni, parang sa ano, last minute daw ganun. Yes. Um, yung oh, parang, biglang, pra, ano kasi yung problem ganun. Yeah, kung di ako nagkakamali na sa podcast ni Doggy mismo na ah, yeah. parang hindi yata na specify ko ano yung mismong problema pero meron. Yeah, yeah. Which ang nung nakausap ko naman si Doggy, sabi ni Doggy mabigat daw talaga. So yeah, bigyan na natin yung kay yeah. Renny J. uh, yeah, true. Understandable Ayan. naman. Pero alam mo yung, may, alam mo yung nagtataka ko, bakit yung Indonesia, ewan ko alam nyo to. Ah, Yeah. yung Ba't nakapasok bigla sila may- lemon, gano'n? Ah, bigla-biglang Ah, may... sa Pero- kanila lang ba yun? Actually, ano yan, yung, yung rules na nila yan, a- ako, ako personally, aware na ako dyan nung ano pa lang, mga season 10 pa lang or something. Mm-hmm. Kasi ginawa na nila yung move na yan before pa. Okay. Kumbaga, mas parang na-highlight lang siya ngayon kasi di ba ang biglang pinasok. Uh-oh. Big names Big eh. Names, Lemon, uh-oh. Vin, tas RRQ pa. And alam naman natin yung community ng RRQ. I see. So, so matagal na siyang pwede, kumbaga. Sa MPL Indo. <laughs> ah, sa MPL page kaya yeah. kailan, no? Ah, okay. Yun Malay pala, eh. mo, 'di ba? Kasi imagine mo kung possible yun for MPLPH. Parang feeling ko ang oh, daming ma- pwedeng mga maiinit na mangyari eh, no? Totoo yan. During the regular seasons. Yeah. Pero kayo ba, anong opinion nyo doon? Parang uh, mas maganda. Kasi narinig ko rin, ako mismo nagsabi, ayaw mong makagulo doon sa synergy na meron sila, di ba? Yeah. Parang naniniwala ba kayo na dapat yung mga gantong klase, kahit gaano kagaling yung player na yon or yung duo na yon maka-affect talaga sila dun sa synergy nung ano ng team para makakasama ba siya or makakabuti. Uh-uh. Kung kung ako personally, feeling ko oo kasi alam ng alam ng ng mga ka-team ko kung ano yung kung paano ko magtrabaho. And alam nila na medyo umaano talaga ako. <laughs> Intimidating, mm-hmm. medyo... Mm-hmm, mm-hmm. Alam nila kung paano ako mag-isip and kahit ako mismo alam ko sa sarili ko yun and aware ako doon. Kaya nga, sabi ko na, wag na lang muna din. Kasi sure ako na once na umenter ako, na may mga maano kong sistemang na nila na maganda naman. Mm, I'm, di, maagulo ka, ganun. Yeah, true. Well, um, Minsan naman, effective, katulad nung kay Chakno, di ba? Yeah, yan. yung kay Chuck, so, oh, yeah. Isolated case naman yun. Siguro pag yung mga moment na parang alam mo na talaga na kailangan na kailangan na. Mm. So sa ngayon, ano, mas magandang iwan muna natin yung blacklist sa ginagawa nila kasi may maganda, sabi mo yeah, nga, may maganda uh na silang nagagawa eh. Parang ganun. Okay. That being said, may, ano pa naman kayo ngayon? Kung, sabi natin season 14 and willing pa rin ba naman kayo maglaro ngayon? Kung hindi man blacklist, mm-hmm. ibang team, ganyan. Gusto niyo pa bang maglaro? Ayo, parang kasi <laughs> ayoko na ayoko na sana sagutin kasi mm. naawa rin ako sa mga supporters namin ni Wise. Kasi parang somehow, I mean, umaasa sila na. Yeah. Uh-oh. And ayo ayoko naman na makita silang nabo-broken hearted every season na bigla na lang nilang malalaman na hindi kami lalaro. True, true, true. So parang gusto ko na lang tuldukan na hindi. Okay. Para at least, mas madali kasi tanggapin na hindi eh. Kung Uh-oh. maglaro man kami, wala laro sila. Ah, di masaya at least. Oo, di ba? <laughs> kasi naman yung malungkot niya. Yeah, naman. kasi parang magpi-50-50 pa. Yeah. I see. Okay. At least um, that is uh, clear up ngayon. Tapos yun nga, yung kay yung unfortunately, yung kay Rene J. Sana, ay, di ko alam kung na-resolve na or anything, pero we're hoping the best for you. Yes, Boss Rene J. Uh-uh. Sana goods ka na ngayon. Uh, unfortunately, hindi nang, hindi, imposible na atang makapasok si Rene J yeah, sa lineup, no? Wala na. Pero balita ko, gustong-gusto niya nga maglaro. Oh, gigil na gigil. <laughs> Oo. Lalo na siguro nakita niyo si Yaw, isaksis ni Yawi, ah, ganun. Ay, yeah, true. Yeah. Sa, sa tingin niyo may um, may impact etong pag naglaro si Renny J? Parang ganun. Tingin nyo. Oo, oh, feeling, oh, feeling ko. ko malaki. Kasi, yeah. ano, yung sa shot call ni Renny J, mm. feeling ko, uh, isa na yon Tapos yung kung paano siya as, as a person sa sa team, ganun. Yung parang makulit. Yung mm. Ah. personality. Yeah. Personality Uy. niya. Saktong segue to sa next topic natin, which is about yung paano ba kayo sa yung parang personality sa up or ah, Maganda yan, maganda yan. Which is, Kasi, kaya yun, uh, ah, sinimulan natin muna kay Rene J. Mm. Kasi ako, naniniwala ako na dapat may isang makulit sa ano eh. Sa, ti- sa team. Kailangan may magpapalighten ng mood, kumbaga. Ayan. Number one na uh, example ko dito palagi is si Marky. Ayan. Oh, yeah. Makwela. <laughs> Sobrang... Imagine mo, down na down na kayo, tapos gaganin gay ni Mark. Na maglolo ko siya ng kung ano, tapos parang biglang okay na, ah. nababalik uh, uh, uh. na. Yan. So, ganun ba si Rene J? sa sa team nyo? No, isang season lang kasi kami nag Ay, sa ano eh. bagay. Oh, Pero ay. Eh. sa isang season na yon nakita ko na ano siya, mala Eson siya eh, ganun. So si Eson yung ganun? Oh, si, sa amin kasi talaga si Eson talaga yun eh, <laughs> nung mga panahon ng Blacklist. Uh-huh. Yung parang walang ginagawa, yun yun, walang ginagawa pero nakakatawa. <laughs> ah, yun okay, yun okay. Eh. Gets. Parang, Akala ko walang ginagawa sa team. Yung pala, well, kahit walang ginagawa, oh, nakakatawa na siya. Aura, yung aura niya, positive yung ano. Um, good, good vibes. Pero ganun din, nung S11, wala nun si Eson. Mm-hmm. Pero si Renny J naman yung pumalit. Ah. Kumbaga. na nagpapatawa, nagpapatawa. Yung Oo. kasi ka, eh. tinitingnan ko yung mga coach nyo, seryoso din eh. Ah, ang... <laughs> ah, yeah, yeah. True, true, oh, true. sila Dex, <laughs> sila... Oh, seryoso nga. Oh. Mm, maisip ko. oh, nga, no? Uh, pero si Dex na, ano yon parang... Si Dex naman, seryoso siya, pero... Nakakabiro-biroan biro, mo. Biro, oo. Oh. oh. Yes. Lahat naman sila. Mm. Pero si Dex talaga yung parang ano sa akin. Nakakatawa. Na, oh, nakakatawa sa lahat. Kung may, kung may ranking ng nakakatawang coaches, si Dex yung ano uh, kung coach lang. Sa, uh, sa, naalala mo nung dati, ang patawa si, si Coach Chef din eh, no? Wala kasi mag... Ma, pero hindi siya yung parang pag tinignan mo matatawa kay eh. malakas lang siya man <laughs> malakas siya man trip ayan ay man trip yeah may mga ganun. pero yung yung nakakatawa na ano kasama si Mark Si Marky, no? Yeah, si Marky. Ayan. Yan yung parang kahit matalo, hindi mo mararamdaman, natalo ka ba? <laughs> Oo. yun siya. Naalala ko nga noon nung season 9, nung natali mo, Nick, ang umiyak si Kelre. Tapos si mm. Marky, ano, nakangiti lang. Yung mga ganun. Para nonchalant. <laughs> Oo. uh, sino pa bang, ano, na patawa? Si Yue. Sa si mga Yue. di nakakalam. Talaga? Oh, si Yue. Ano siya si eh. Yue, hindi naman siya hindi Siya, hindi siya nagpapatawa eh. Good vibes. Ay, yung tamang term. Kumbaga, siguro. pero ano siya, yung mga reply niya na... Yung mga reply niya lang sa mga conversation, parang nakakatawa. Ah, yung mga response niya sa mga... Oh, response ano. niya, ganun. Si Haji din, ganun. Parang same vibe sila eh, si Haji tsaka si Ah. Yu eh. Okay, yung parang good vibes nga na kahit biruin mo, alam mo hindi may inis. Mhm, mhm. Ano, parang, parang ang cute-cute nila. <laughs> Si si Oheb ba ganun din? Si Good vibes din. si Oheb, ayun ang literal na kwela. Ah. Pero ano siya, bad paano- vibes. <laughs> paano bad Bad- vibes? Bad vibes sa ano, kalaban. Kunyari, Gi, kaya natin yan. Parang siya yung ano, Oo, ah, taga, Parang siya yung taga, ano eh. Yung Ay, ang pangit pala ng term na bad vibe kasi kala, baka kalaan nila, ah. bad vibe sa team. Pero siya, dati kasi talaga, si Oeb, sa kanya ako kumukuha ng tapang. Oo, na- Sa mga hindi nakakaalam. Okay. Kasi parang matapang talaga yan si Oeb. parang, in- in- so Kung- nakikita, ko, ano more on angas, parang ida-down niya yung kalaban. Parang Oo, gano'n. parang Parang, ganun. mamalitin niya yung kalaban. Ah. Mamaliitin niya. <laughs> Pero kaya nga la- nauso yun sa amin. Oh, wag niyo masyadong maliitin ah, na. <laughs> <laughs> Kasi Oo. Sak- okay lang yung kon- konting kon- ano lang, kumpiyansa lang. Huwag yung masyadong kumpiyansa. Oo, Okay, okay. Naalala ko talaga dati guys, si Oeb talaga pagka, syempre, pro player, ako medyo kahit matagal na, kinakabahan pa din eh. Oo. Pero pag andyan si Oeb, pag nagsasalita, sige, bubugbugin ko yan mga ano yan. Kayang-kaya ko yan. Ay. Okay. Doon na, doon na magsimula yung pa, ah, kaya-kaya niya. Okay, okay. Hindi ko nakikita ang natatakot siya. Ba't ako matatakot? Ah, okay. Ah, ganun. Okay, okay. Ngayon, syempre yung kapaliktaran nun is yung mga seryoso naman, yung mga nakakatakot. Ayan. Ah, Ngayon, Ito, si B. <laughs> bilang, bilang caster, pag nakikita namin kayo, ayan, ano din, parang may ganong aura din, parang grabe, parang, parang kasi pag, ano, parang kang lagi nag-iisip, alam mo yun? Yeah, yung ganun si, ganun yung parang nakikita, nakikita ko kay, o may, kay Venus eh. So parang, pag lalapit ako interview, parang magdadalawang isip ako kasi parang, parang parang seryoso yung iniisip niya. Parang ah, <laughs> yeah. parang hirap guluhin nung ano. <laughs> Tataa. so wait, totoo na ganun yung tsura mo o totoong nag-iisip ka talaga? Both. <laughs> okay, Both. okay, okay, okay. Tapos na tayo sa personality ng mga, bali sa'yo naman, personality mo sa bootcamp naman, ganun. Oo, uh, yung ano, kumbaga parang intimidating, ganun. Oo, uh, Uh, Siguro ako, masasabi kong, yeah, super, in, hindi lang basta intimidating, feeling mm. ko super intimidating ako based din sa mga nakasama ko, mga nakasalamuha ko. Uh-oh. And ayun talaga yung parang pinakaunang impression nila parang nakakatakot kausapin. Mm, mm. And katulad nga ng sinabi mo, pag nakita niyo ako, especially pag nasa tournament. Tournament. Oh, tournament. Mm-mm. Ako kasi ano, talaga nag inawi na nag-iisip talaga ako. Mm. And ayoko din kasi talagang maistorbo. Oh, pag yun ano, yun. uh, eh. ah, pag nag-iisip ako, especially pag yung yung game day, I see. Uh, yeah, so siguro and, totoo. <laughs> oh, eh, lagi naman game day ka namin nakikita eh. So, Ayun talaga, nga. <laughs> so, talagang seryoso uh, ka <laughs> talaga. Okay. Pero uh, sa sa inyo, sa, sa bootcamp, kasi uh, at yeah. least yun, yun yung nakikita namin as uh, talent. Sa bootcamp, yeah, true. ganun ka din. Uh, parang madalang lang pag-usapan yung mga bootcamp life. Pero, eh, <laughs> pero ako, yeah. De, wait, wait, wait lang. Ah, ma- dapat ako sumakit dito si Wise pala. Si no? <laughs> ma, <laughs> ano ko lang din, sa mga hindi nakakalam, kasi parang sa ano lang yan eh, mga nagte-training lang for ibang sports din. Mm-hmm. Nakikita lang natin yung hard work nila, kunyari, sa, sa basketball. Mm-hmm. Yung result. Yung result lang makikita natin yung game day nila mismo eh. Pero mm. yung sa likod nun, syempre eh, Parang yep. yun yung araw-araw na ginagawa mo, mm. doon ka nagpa-practice. Kumbaga, mas may kwento yung Bootcamp. Oh, process. Oh, yung, sa, Oo, oh, yung process doon talaga. Sa, nakita na, ah, na champion Mm-hmm. Pero, ayun nga. <laughs> okay. Oh, balik so, na ano tayo sagot? sa... So, anong ano? sagot gawa <laughs> is, intimidating ba? Para si... sa akin, dep- ano, sa players, 80% yata ng, or hindi lang 80, baka 90% ng players. yun talaga first ano, impression kay B eh. Intimidating talaga. And nakutanggap ko eh. naman yung sarili ko. <laughs> oh, parang Matanong ko lang, blacklist lang ba to o kahit nung dati pa sa Lahat. league, nung naglalol pa kayo? Even ganun? sa league, yeah. Mm. So parang ano, um, for lack of a better term, mataray, ganun ang paningin Hindi sa'yo. naman mataray, parang Seryoso, ganun. siguro, siguro yun. Oh, yeah. Seryoso. Yun na lang, mataray na lang. <laughs> <laughs> Pero Ay, hindi, or sungit. Yung... Masungit. Oh, mas... Ay, hindi ako masungit. Ah. Siguro seryoso lang talaga. Seryoso lang talaga. suplada, ganun. O, oh, hindi naman suplada, Tori. <laughs> pag ah, suplada kasi, pag yung kinausap mo, che, hindi ah. uh, mo nang ganon. <laughs> Malding tataw. Malding tataw sabi ni Tori, oh. Scary siguro. Yun nga. Siguro Ayun intimidating nga. nga talaga. Guess, intimidating. Nga, And based sa mga narinig ko, hindi lang basta intimidating, super intimidating. Oo. And lately, yan yung mga rea- realizations ko din in life na, mm. oo nga no, siguro intimidating nga talaga ako. Mm. And hindi lang naman yun dahil nasa bootcamp ako. Siguro parang ayun na yung pinaka personality ko. Mm-hmm, mm-hmm. Siguro kasi in a way parang parang ayun na rin yung ano parang protection ko sa sarili ko. Ooh, And especially ano, uh, alam naman natin, part ako ng LGBT and parang, parang sa mo kailangan kong laging maglagay ng isang mataas na wall Ooh. para para maprotektahan yung side na hindi ako basta-basta maliitin, parang hindi ako basta-basta etsyopwerahin, yung mga ganon. Okay. Siguro dahil doon, kaya na-build up ko yung ganong ganong ano, yung ganong personality na intimidating, mm. ganon, nakakatakot. Nagmumukhang maldita, suplada, katulad nga ng sabi ni ah. Tori. <laughs> so, pa, paano, paano nangyari? Paano kayo naging close nun kung, kung, ano, kung seryoso siya, ganun? Ano ah. ako eh, parang hindi naman ako super, hindi naman ako laging ano, parang intimidating or seryoso. Kumbaga, pag ano lang yon pag, paano nga, paano ko ba sabihin? Hindi, actually, uh. ako based on my ano, personal experience, mas nai-intimidate nga sila as mas, pag mas time matagal, goes by. Uh, yes. Mas uh, ah. na ano nila yun na parang doon nila mas nakikita yung ano yung, yung barrier. Ah. Siguro <laughs> siguro ano gusto mo, gusto mo ng bike, Tori? <laughs> mas marami ka na sa amin dito ka. Dito ka. Hindi yung ano, siguro intimidating ako in a way na pag outside the game. Kasi ako pag na-open up ko yung sarili ko sobra, pag ano na, pag in-game na. Wow, okay. Baliktad, no? Yes, baliktad. And doon doon wow. ako parang, kasi pag ano, pag outside the game, parang intimidating ako, parang hindi nila ako makausap. Uy, ano, kamusta ka na? Uy, ano gusto mo order? Or, oh. uy, tara, ano tayo, punta tayo doon. Uy, tala, uh, ah, tayo doon. Gala, ganun. Pero pag inside the game na, doon nila ako na nakaka... Actually, hindi ko rin alam kung bakit ganun. Baliktad, no? Oo. Uh, Parang doon na nila ako nakaka... Siguro kasi mas pag in-game or pag nasa game na ako, doon ko mas nalalabas yung yung ano ko, thoughts yung, mo, yung thoughts emotion. ko, yung personality ko. And parang doon nila ako mas naiintindihan. No, kami nagkakaroon ng common ground na, uy, magkakampi tayo. Mm. Uy, ito ang kailangan mm. natin gawin. Ito ang kailangan natin panalo itong strategy natin and all. So, doon kami may common ground. So, doon kami parang, parang yun yung nagiging safe space namin na doon na kami nag, na, na open communicate. Mm-hmm. Kaya parang hindi ako ilang. Kasi pag isipin mo, pag, sa, pag outside the game, kung kakausapin mo, o hindi ko matanong yan. Oy, parang hirap ka usapin. Pero pag in-game, kaya mapapansin mm. mo sa mga comms namin, sa mga videos namin, parang doon kami maboka, doon kami nagbibiroan, ganon. I see. Pero, pero para sa akin, yung input ko, syempre siya yung pinakamantagal kong kakampi, di ba? Parang, feeling ko iba yung, hindi siya intimidating yung ano eh, yung perfect term. Mm-hmm. Feeling ko more on respect. Sa okay. sobrang <laughs> nerves. Hindi, hindi dahil sa ano ko siya, partner ko siya. Parang sa sobrang respetado mo yung tao, parang ayaw mo siyang loko-lokohin, ayaw mo siyang... Parang may ganun. Sobrang... Mm. Okay, okay. Kasi meron din akong kat- katim dati na nakausap ko, parang ba't, ba't siya na iilang kaibigan nun? Yun yung sabi niya, parang hindi, hindi siya intimidated. Mataas yung mm. respeto niya, ganun. I see. Kumbaga, ba't ba't mo to? Eh, parang ano, basta ganun. Legend na to, ganun. <laughs> Di naman, parang respetado mo yung mga desisyon niya, ganun. Yung okay, mga, okay. kung paano siya mag-isip sa game, nirespeto mo, parang kung paano siya mag-shot call nga, ganun. Mm-hmm. Respetuhin mo talaga. Kaya, ayun. I see. Hindi siya intimidating. Oh. Feeling ko, more on respect talaga sa sa kanya, ganun. Uh, well, this question is for you, Wise. So, so yung ganong klasing uh, siguro factor, ito nga, kung intimidating or parang demands respect yung parang aura ni V, tingin mo ba nakatulong yun sa success nyo nun sa blacklist ng time na yun? Tingin ko malaking factor yan eh kasi hmm. ang nangyayari kasi sa amin sa practice, sa bootcamp talaga, Uh, more on ano si B eh. Pag scrim kami, syempre three times a day scrim namin. Uh, yung scrim namin, hindi siya ganun ka-shot caller eh. Pag sa scrim. Kung baga oh. observant si B. Oh. Sa mga scrim. Hindi siya yung... Parang may, napag-usapan namin yan dati sa, sa blacklist. Parang pag scrim, ang mga... Ang dapat, ma- ma-practice din ng shot call kami naman. Kaming apat. Parang ganun yung ah. na- practice ng dati. Okay. Tatatandaan ko. Kasi pag foot tournament naman, nangyari din na kahit wag na kami magsalita ang <laughs> apat, ganun. <laughs> Pero at least ma-practice man lang kahit sa scrim man lang. Kumbaga. Kami yung, ah, Okay. parang tayo, ano lang si B, taga oo, hindi ganun. mm. Sinadya niyo yun o parang decision ba to ng... Alam ko sinadya yun eh, nung ano eh, time na yun eh. Yeah, parang both. Parang naging decision, tapos parang, naging team parang decision siya. na rin na, Okay. na parang, parang baka kasi ma, mababy masyado mas spoiled na. Lagi na lang spoon feed na, ito ang gawin mo Ah. para at least meron kang sariling diskarte, kumbaga. And, and that way, parang mas magiging mas madali na pag nandun ka na sa actual na laban. Kasi, meron nang nagsha-shot call at the same time, meron ka pang sarili mong In, ako, Ano? ano? decision. So, parang, Kaling libreng tip to ah sa mga <laughs> ano, eh. sobrang lupit nun. Um, but you, when you said yung sa observant and so Oh, magaling then, magaling si B. Kala mo lang ano 'yan. Nung pag nakakasama ko siya sa bootcamp syempre. Akala mo wala siyang pake. Parang kala mo hinahayaan ka lang niya mm. gawin yung mga bagay na ginagawa mo. Okay. Pero yun pala na, alam niya pala bawat ano mo, kilos mo. Ooh, kumbaga. Inaral ka na, kumbaga ganun. Oo. <laughs> kumbaga, sa, as a team captain, akala mo pabaya na siya. Kasi parang tip, cam, tip, team captain, di ba dapat? Lagi ikaw, eh. kang uh, cheer up mo yung mga ano. Pero siya pala, tinitignan niya yung ginagawa mo para, alam mo yan, paano tag dito? Uh, para alam niya yung sasabihin niya pagka yung tinanong na ng mga coach or mga life coaches namin. Ganon kasi yung naging takbo sa blacklist. Si Boss mm. Rada kasi ganon. Mm. Kasi kung sasabihin ni B yun na sa player, kunyari, nag- nag-observe siya, eh yung in-observe niya na yon sinabi niya mismo sa akin, kunyari, abang in-game. May mga time kasi na ma ano yun eh, mabigat sa player pag mismong player mo yung nagsabi sa'yo. Yeah, yeah, for, for sure. Kaya ang nangyayari parang si Boss Rada yung life coach namin. Naging, mm-hmm. Siya yung... Yeah, na, nagigits ka na. Nagbabalance. Parang, parang uh, di naman sa pagsusumbong, pero parang uh, parang hindi pwedeng, kunwari ako may sasabihin about you, mm. hindi pwedeng direkta. Sa may mas oh, mature yeah. na tao at mas magaling with words yeah, na pwede true. mo trace. Ayun. Mas magal kasi pagka player mo lang sinabi, baka sobrang sakit ng mga nasabi Oo. mo. True. Pati, alam naman natin kasi sa, ano, sa ML competitive scene, mostly ng mga players, mga ano mga bata. Yes. So, Oo. and hmm. unlike sa mga corporate na trabaho na parang madaling sabihan, eh syempre since ano pa yan, parang mga mga teens pa, So parang medyo mahirap pang ipaintindi sa kanila. Mhm. So diyan nga pumapasok yung ano yung mga live coach na na Ayan, parang sila yung mas magaling mag magsalit magsalita or sila yung words. mas magaling mas ma, ma, mas hindi, pini mas makapagpaintindi mm-hmm. Mm. ng ano ng mga words or ng mga bagay na kailangan yung ayusin. I see. And ako oh, parang add ko lang dun sa part na ano na intimidating kasi parang nagkaroon ako ng ano ng life crisis. <laughs> okay. Parang okay. nagkaroon ako ng life okay. crisis tungkol dun sa ano sa parang intimidating part. Kasi ako ever since talaga na nakapasok ako ng, ano, ng ML competitive scene. Parang gano'n, gano'n na talaga yung personality ko. Okay. Kasi ako parang naniniwala din ako na pag work, work. Parang ayoko masyado noong super close tayo. Tapos at the same time, doon din pumapasok yung parang kailangan ko rin protektahan yung ano ko, mm. yung, yung sarili ko para at hindi ako masyadong maliitin or hindi ako masyadong bastusin. Tapos, so parang umabot ako sa point na parang tama pa. Parang kasi ako, nandun ako sa, sa, sa part na parang, parang gusto kong parang maging mother figure, ganon. Parang gusto kong gusto ko rin hmm. maging close or makajamming yung mga yung mga ka-team ko kasi 'di ba parang ang image ko nga sa social media the mom shoes oh, <laughs> the queen oh. the mom shoes gana the queen so parang sa mo parang minsan nagaano rin ako na parang gusto ko rin silang maging super close yung to the point na nakakabiroan ko to the point na parang super ano talaga kami, hindi kami uh-huh. ilang sa isa't isa. And parang umabot ako sa life crisis na baka mamaya sobrang ano, sobrang pangit pala talaga ng ugali ko, sobrang sama ba mm. talaga ng ugali ko, ganun. And parang kailangan kong baguhin yung, yung sarili ko, ganyan. And ayun, parang medyo, matagal din ako parang medyo na down na, na ganun. To the point na sobrang sinisisi ko yung sarili ko kung bakit ganito yung mga nangyayari sa akin or sa amin ni Wise or, or kung bakit ganito yung nangyayari sa team. Kailan Pero, to? Nung ano, most of the time nangyayari yun pag ano eh, pag natatalo kami. Parang siguro parang nag-start din yun parang season season 10 I think. Okay. Kasi ayun yung parang medyo nag-start kami medyo mag-struggle. Yung yung parang kakabalik lang namin na, mag, na kami ulit magkakampi na main vibe. Okay. Tapos ayun, and then doon ko, doon, yung parang final realization ko that time is, siguro kung ano yung meron ako ngayon, kung ano yung mga na-achieve ko sa buhay, siguro dahil din yun sa ganun yung personality ko. Mm. Parang wala kang babaguhin about it in the end. Uh, hindi naman sa walang babaguhin, pero more on, mas i-accept ko yung sarili ko sa kung ano ako. Dahil ay inyo nagbigay ng kung ano mang meron akong success ngayon. Okay. Siguro, in a way, i- mag-adjust ako ng, mag-adjust ako sa ano ko, sa, sa ibang tao pa rin sa paligid ko. Pero, kailangan ko pa rin tanggapin na ito ka o oh, may Venus. Mm. And how did you come up to sa ganong realization? Parang may kinausap ka ba about it or just self ano mo to? Parang self-reflection mo to? Sa self-reflection ko siya oh, that's intense. Kasi yeah. usually, sa ano natin eh, sa stature natin, lalo na madami tayong iniisip. Parang may dadating sa point na ma- yeah. madadapa ka ng sobrang dapa yeah, eh. Tata. Tsaka mo na marirealize eh. Buti hindi ka umabot dun sa point na sobrang low. Mm. Uh, so, good job. Pero yeah. <laughs> suggest ko sa'yo sa next time, parang maghanap ka ng mga makakausap mo about yeah, mga that. support. Ano. Support talaga. Support. Yeah, meron, meron naman ako mga friends ko talaga na nakakausap ko rin. Mm, laking bagay yun. Uh, um, ganun. Okay. Um, that being said, para naman dito kay kay Wise. Ano naman yung, ano naman personality nitong si Wise sa <laughs> Kung ikaw yung intimidating, ano ba si, ano, si Wise? Ako, Kumbaga kung ako yung intimidating na hindi masyadong na uh, kakaklose sa mga ka-team ko. Si Wise naman ah. yung, parang siya yung... Hindi, parang ako yung taga... Parang sakto lang. Mm, yeah, parang yung, yung, parang Kumbaga, yung tamang word, pwedeng, sakto. pagka biraan time, biraan. Ah, okay, pero pagka pagka competition tayo, compete- seryoso, seryoso, seryoso, tayo, ganun. Mm-hmm. Kasi, yan, mga kabiraan ko sila, Edward, sila, yung mga ka-team ko. Mm-hmm. Pero pag, alam naman nila pagka-tournament na talagang Gina talaga. Uh-huh. Kumbaga, hindi ako parang sila kay ni Jay na pag tournament magbibiro ng mga parang good vibes pa din. Oo. Yeah, get. Mapapansin nila na talagang G, mm. G tayo, ganun. Oh. Tapos when it comes to your ano, yung pakikitungo mo sa mga mm. kakampi. Bukod syempre, iba yung iba yung lokan, iba yung seryoso, eh. pero yung parang ano ka ba, kuya ka ba or uh, yeah. paano uh, paano ba? Siguro kuya ano, sa, sa pagiging budol ganun. Ganun ganun yung mga biraan namin eh. Binubudol ko sila kasi Masaya naman alam, maging blacklist. So, alam, alam ko yung... Pera. Alam, ang, alam ko kasi yung napapanalunan namin eh. Uh, so, uh, <laughs> al- oy, wag kang mag-ano sa akin. Pare-pareho tayo ng ano <laughs> dito, no, ano, no, pool dito ha. Ah. Wag mo akong lokohin wala akong pera. <laughs> yung mga okay. ganon. Tapos, ayun, biraan, kasama si Eson. Tsaka ako yung hmm. ano eh, magsasabi ng mga corning jokes, ganon. Tapos ako lang yung matatawa. Sample daw oh. ako lang yung matatawa sa joke ko. Uh, Tapos ah. parang gagaan na yung ano yung mood ng mga isa't isa. Okay. Tapos andiyan naman si Eson para ano ako, back upan yung mga corny kong joke. <laughs> okay. Pero ayun, hmm. ano pa din, limit lang yun sa akin, hindi masyadong nasa nasasobran sa joke, hindi uh, rin ah. nasasobran sa masyadong competitive. Mm. Etong gantong dynamic nyo ba, ganto na kayo ever since? Or parang nangyari to kasi matagal na kayong teammates. Tapos parang, ikaw wise, parang dumating ba sa point na parang, ay, kailangan siguro mag-loosen up ako kasi para matulungan din si yeah, V sa pag-connect. Uh-uh. Parang may ganun ba? Actually, syempre, ako, ano, na, ano yung, yung, yung sinabi mo nga na, na somehow kailangan mag-adjust ni Wise kasi mm. kung ako hindi ako masyado na-approach nung, nung, ano, nung mga katim ko, parang si Wise yung kailangan parang pumronta uh-huh. para sa amin dalawa. Pero, para, ma, ma- para ah. somehow mapaintindi niya rin sa mga katim namin. Ganyan mm. lang yan, hmm. pero ano kay niyan? Parang tutulungan kay niyan, supportan kay yeah. niyan. Oo, oh, ganun. Messenger. <laughs> Ah, parang, parang ano, parang ikaw yung, mm. parang, para kunwari lalambingin si Venus, ikaw muna yung, pa, pa, pa, ano, oh, may, para ano. Hindi na, Yeah, ano, may mga ganong, may ano, mga, ano, may mga ganong times, yes. Mm. Pero may mga ganon din time na parang, ang tawag dito, parang pinaparealize ko sa kanila na hindi naman ganyan talaga si B talagang gusto. Mm. Ano lang siya, competitive lang siya. Ayaw, okay. ayaw lang din niya tayong ma... Mag-struggle, magtalo, ah. ganun. Kasi, ang kasabihan namin eh, winning solves everything talaga. <laughs> tama yeah. naman. Uh-huh. Tama naman. Uh-huh. Winning solves everything guys, lalo pagdating sa gantong competition. And tulad nga ng sabi ni Boss Wolf na yung kanina, yung nag-come up, nag-come up kami dun sa ganun Syempre nung una hindi. Kasi mm. lalo ng mga early stages pa lang ng mga mm. competitive. Kasi ako galing ako sa sa ano talaga eh, player na toxic ganun. Wow. Ah, Immature. Mm. Uh, naninisi ako ng kampe ganun. Mm. Parang nung ano pa nung bago baguhan pa lang ako syempre bata pa ako tas ayun naalala ko tuloy parang <laughs> ano na oh uh, naalala ko parang sila Perfect example niyan si ano si Gved eh, si Baloyski. Eh. Bakit? Kasi galing yun XP eh. XP lane yun eh. Na, ah, na naging offlane, post 5. Offlane siya. Oh. Yeah. Nagko-clutch siya, eh, nalala ko nun. Oh, tapos mga Leomord. Yeah. Ano, yeah. Tapos, naging post 5 siya. Mm. Eh, syempre, mid ako nun. Tapos, parang kami yung magkakasama. Madaming time yan na, na nasisisi ko siya, ganun. Mm. Ano ba yung ginagawa mo? Mga ganun. Kaya umalis ng Onic yan eh. <laughs> Nung season 4 eh. <laughs> Totoo ba? Totoo. Season 4 ba siya umano nun? O yung season after, 5 siya? Uh, after 4. Uh, siguro after may, four. ano, may pakto rin. Pero di ko, di naman namin. Goods naman kami ngayon ni grade. Oh. Kabudo lang ko pa din yan eh. Pero okay. ayun, dumating, di naman agad-agad na maayos yung ano namin. Yung parang balance namin ni Visa team. Okay. Lalo okay. sa side ko kasi talagang immature at toxic talaga sa yeah. mga ano, sa, ka, yeah. sa ka team ganun naman din. Uh, napansin ko sa mga nagiging top player na talagang yung nasa taas talaga. Nagsimula talaga sila na, na toxic eh. Kasi competitive nga, di ba? Yeah, true. Pero syempre, na, nasa sa kanila na rin kung magbabago sila. Or yeah, ako may eh, improve. Nag, nag, nagbago naman ba si Wais? Oo naman, <laughs> okay, okay. Yan yung mga That's realizations ah, ah. talaga na parang masasabi mo, a reality check. Uh, kasi, okay. di ba, syempre, pag may ganung ugali ka, pag natamaan ka talaga ng, nakahanap ka ng katapat mo. Yan yung yan yung magbabago sa iyo eh. <laughs> Okay. So, ang question ko dito is apart from Wise, sino yung masasabi mo naging ka-close mo talaga sa blacklist na para masabi mong ano na, nakapag-open up ka talaga sa kanya. Sino ba? Wag, parang, wag din si Boss Rada kasi. <laughs> Parang wala. <laughs> wala, wala. Yeah. Hindi yeah. Uh, naman dahil sa masama ugali ko or pangit ugali ko. Parang feeling ko kasi as a team captain, parang importante sa akin na kailangan wala akong close sa Gets. ano sa sa mga katim ko. Yung inawi na parang super close na nagsasabi kami ng problema sa isa't isa. Kasi parang parang parang ang dami kong kailangan i-consider eh. Kasi you know, okay. trabaho. Kasi ako kinoconsider ko yung ano yung pagiging pro player as, as as trabaho more than sa mas kinoconsider ko siya na parang ano parang oy enjoy enjoy lang tayo ha ah, ganun. Okay which is valid kasi um, ganun din sa ano eh sa sa sports may mga mm. ganun kunwari si uh, nababasa yun kina Kobe ganyan uh, na parang inihiwalay nila eh yung uh parang ayaw nila maging ka-close talaga yung ng ano. Para alam mo yun, parang after noon, after nung run nila sa team, doon na sila naging mo, nagiging close yeah, kumbaga. Okay. So, um meron nung ano yung may nasabi ka about doon sa ano eh, doon sa uh, changes dun sa team. Parang sa tingin mo ba um ito yung dapat na formula mm-hmm. ng mga captain na parang stern ka dapat, na intimidating ka dapat, ganyan, or ano? Ako, niniwala ako na ganun yung maganda sa MPL, ah, sa, sa ML competitive scene. Kasi, katulad ng sinabi ko kanina, yung mga most ng mga players kasi talaga sa MPL scene or sa competitive scene ng ML, mga ano, mga teens, mga bata, yeah. ganun. And based on my personal experience din, pag hindi mo kasi talaga lalagyan ng pangil yung mga yan, <laughs> talaga <laughs> makukulit. Oo. oh, <laughs> kailangan talagang yeah, paluin. So, yes, through paluin. So, that way, parang alam mo may dagdag pressure sa kanila na, oy hindi tayo nandito. Alam ko, kasi mostly ng mga mga bagong player ngayon sa ano, sa MPL, parang di pa talaga nakaka-experience na paano nga ba talaga magtrabaho sa isang corporate world, yeah. ganon. So parang doon somehow, laging importante na may isang tao na magpaparamdam sa kanila noon kahit papaano na, o hindi ta, okay lang na mag-enjoy tayo dito, pero at the end of the day, kailangan pa rin natin isipin na trabaho natin to. I see. That being said though, ano yung mer meron ba kayong uh, kwento dito ng masasabi yung pinaka-intense na pagtatalo or moment ganun. Mm-hmm. Kung may nakaaway man ba kayo na player uh-uh. ganun na nakasigawan or something. What what ano what comes to mind pag tinanong ko kayo uh-uh. ng ah most intense moment? Madami. <laughs> Madami. <laughs> Madami. Hindi, parang sa akin kasi, hindi naman mawawala yung ano, yung, yung pagtatalo talaga. Yeah. Yung hindi pagkakaintindihan. Kasi mm-hmm. alam naman natin kung gaano talaga ka-toxic, yeah. kung gaano ka kadaming hates mm-hmm. sa ano sa ML community, kung gaano ka-competitive yung yung scene ng yeah. MPL. 'Di ba? Sobrang bigat, sobrang mm. stressful. Mm. 'Di ba? Lalo na kami ni Wise na ang tagal pa namin. And compared to other player, parang kami pa yata ni <laughs> Wes yung pinaka binabash, uh, ah. pinaka hinihit. Kumbaga, yeah. kumbaga so, ano, parang ano talaga siya, eh, parang makakadagdag at makakadagdag talaga sa stress level. Mm. And ako siguro ako pinaka ako kasi hindi naman ako ano, hindi naman ako yung strict ako in a way na o oh, sige. Ano, uh, intimidating ako, oo. Pero hindi ako intimidating na o ikaw, ang, ano, ang tanga-tanga mo, yung bobo mo. Eh, ah. never ako nagsalita ng mga ganong word sa lahat ng naging katim ko ever na, uy, okay. ang tanga mo, ang bobo mo, ganon. Mm. Actually, may one time pala nagsabi ako ng tanga mo. <laughs> Pero one time lang yun. Pero yung magsabi ako ng word na, oy ano ba yung ginawa mo oh. Ah. doon? Ang bobo ng ginawa. Never, as in never. Oh. Kumbaga... Um, blacklist na to yung sinabi mong ang tanga mo. Blacklist na to. Yes. <laughs> <laughs> Pero, ayun, before tayo magpunta doon, kasi masyadong ano yun. okay, sige, sige, sige. Di, ayun, hindi hindi ako ganun na hindi ako trash talker kumbaga. Okay. Lagi lang akong as much as possible gusto ko ano lang ako poise lang ako kasi intimidating na nga ako nang, nang nagsabi pa ako ng masamang words edi di wala <laughs> talaga kakausap sa iyo. Edi wala nang kakausap sa <laughs> akin. Kaya nga diyan pumapasok yung mga life coaches ganun. Doon ko na lang nire-relay na Uy, pakiusapan yung ganito kasi feeling ko medyo underperforming siya, ganun. Siguro, ang isa sa mga pinaka tumatak lang sa isip ko na na medyo nasungitan ko. I'm not sure kung, Pero, kung tama ba yung term wait, na nasungitan. Wait lang, wait lang. May na, ano, may, na, may gusto akong sabihin pala. Ano? Bago yung mga yan. Kasi, puro ano, puro intimidating na didinig ko eh. Sa'yo eh. Pero may share lang din ako na uh, about KB. Okay. Mm-hmm. Kahit ganyan siya, intimidating siya, may, hindi dahil sa partner ko siya, dahil kaya sinis- uh-huh. ginagandaan ko yung mga words ko sa kanya. Ano talaga siya, alam ng mga nakatrabaho namin yan na iniisip niya talaga lagi yung ano, yung mga ka-team niya. Ah, or yung mga management ganun. Yung nararamdaman ng ano. Oo, kumbaga hindi siya magsasalita talaga kung alam niyang makakasakit yon ganun. Okay, okay. Tsaka may one time talaga nun, nung <laughs> paangat kami sa blacklist. May may one time doon parang Habayanas yata yun. Habayanas na brand talaga siya. And si Bilang yung kinukuwang parang yung Habayana si bilang gustong kunin ng brand. Kaso siya as a very <laughs> as a very mature person, uh, parang inan niya sa Bayanas, pinush niya sa Bayanas na buong players na yung kunin. Parang Stig. buong ano. uh Parang ganun siya mag-isip. Kumbaga, ako hindi ko maisip yun kasi selfish ako eh. <laughs> mga ganun. Pero siya, iisipin okay. niya talaga yung mga ano, mga ka-team niya. Okay, okay. Di ko, di ko maano yung perfect term eh, pero ganun siyang tao. Parang iisipin niya talaga yung... Thoughtful. Ganun. Uh, thoughtful mm-hmm. talaga siya. Mm-hmm. Hindi, ito hindi ko to sinasabi dahil wow. gusto ko siyang mm-hmm. kampihan or whatsoever. Pero mm-hmm. yun talaga yung napansin ko kay B. Alam yan eh. Ba, check the lalo check. sila, Boss Rada, mm-hmm. yan. mm Yeah, pati si B, pati si Boss Rada nagulat sa ugali. check na <laughs> ah, check. Kasi normally, mga player talaga, syempre, lalo yung mga MVP prizes, ganun. Di ba may mga cash prize yan? Oo. Uh, Kasi kung ako tatanungin mo, MVP cash prize, oh, akin na. Akin na. yun. Eh. <laughs> Pinaghirapan ko to eh. Eto, eto si B, parang siya yung MVP prize. Ah, hindi ako mag-MVP kung wala kayo. Kung hindi. Mm. Hati-hati tayo dito. Lahat tayo mag... Wow. Parang ganun. Ganun siya. Ah, sige, magkano ba yung mags ng sasakyan mo? <laughs> Ang dami mong May gusto, sinabi eh. daming sinabi ko sa naman ng Then, <laughs> walang ano to, ah, no bias, kumbaga, kay, Okay. Ma- kay Boss Manjin. Walang mm. kabayas-bayas. Wala ka bias. Suspension. Ano lang to? De, ano lang to, gusto ko lang sabihin kasi puro intim, baka sabihin ng mga tao na, ay, ganyan pa. Ah, Siyempre, may mga, pangit naman pag sa'yo nanggaling yun. Yung mm. sinabi ko, baka sabihin, <laughs> Buhat bangko. buhat bangko ka. Pero pero ayun Beautiful. nga, yung check ano, check. yung yung part na isa sa mga nasungitan ko before si ano si Edward. oh, season 10, no? Is season 10 ba 'yon? Oh, season 10 'yon. Uh, Tapos so pa na parang, champs na champs na kayo noon, nang nag-world champs na kayo noon. Nasungitan ko si Edward kasi natatanda ko. Hindi eh, naman dahil <laughs> nasungitan ko siya dahil dahil because of hate. Kasi mataas kasi expectation ko sa kanya. And hindi na kasi namimit during that <laughs> time yung ano yung expectation ko. <laughs> So, But parang so, gusto ko magkwento si Wise? Oo, <laughs> oh, para, ano yun? Ako ba? Ako ba magkwento? Ako na, baka kung oh, ano ba sabi mo. Sige, sige, ano, natatat- sige, sige, sige. Ba, ano ako na lang, kung may nakalimutan. Na Kasi uh, mga ah. ganyan, naalala ko yan eh. Uh, So, nasa mga si Edward, parang talo kami that time. Uh, gali, ano yun? Kasi talo tayo ng tas... Struggle, struggle kami kahit parang medyo nananalo-nalo kami noon. Nagtapon kami during season 10. Ako kasi para sa akin hindi enough yun. Mm-hmm. Kasi alam mo naman ka-team ko yan na matas ang standard ko pagdating sa sa ano sa right. panalo. Ayaw kasi nung ah, panalo lang da- ay panalo parang okay na. Mm. Kasi yan yung mga problema ng mga MPL teams din ngayon um, eh. Parang panalo sila, okay, panalo na, celebrate na tayo. Ako kasi gusto ko, iba kasi definition ko ng panalo. Okay ang definition ko ng panalo, gusto ko yung durog talaga. Oo. <laughs> yung Parang perfect ganun. execution. May Yung perfect execution, kumbaga, ay yung definition ko ng panalo. Magdadagdag lang din ako. True. Mm. Kasi ano, parang mga ibang players kasi nakikita namin sa social media pag kunyari nanalo sila ganun, nag kunyari yung panalo comeback, Mm. mga gano'n. Mm, Parang super wild gano'n. Mm. Ah, Yeah. si B ang mindset niya pagka ang panalo na comeback, parang yes, panalo tayo, pero hindi siya dapat okay. ganun. Hindi siya normalized na dapat nananalo tayo ng, dahil sa comeback. Yeah, kasi goods, goods. Na, na, na-comeback nyo lang naman yun. At the end of the oh. day, technically, parang considered as talo pa rin kayo. Yeah. Oh, parang ganun siya. Hindi naman dahil sa minamalit yung mm. nag-enjoy kayo, eh, comeback nga tayo. Hindi naman sa ganun. Parang may mas better way pa tayo para kaya tayo nagpa-practice kasi gusto ko parang maganda yung execution natin. Yeah. Ganun. Okay. Kumbaga may kailangan pang linisin regardless Oo. kung panalo kayo ng dahil sa comeback. May okay. lilinisin at may lilinisin at may i-adjust at may i-adjust pa rin kayo. Okay. Pero ayun nga, back to oh, Edward. Back to <laughs> Nasungitan. Pinanasin na ba ako noon? Then, uh, parang ano yon natalo tayo, tapos galing tayo, parang kakauwi lang natin bootcamp, tapos oh, yeah. nag, so, parang normal, ano lang, normal Ah, okay, that's good. Ano na naramdaman nyo? So, ano, ayun, ano? nung season 10, parang, mag- technically, kung titignan mo outside, parang ang ganda pa rin naman ng performance namin. Parang nasa top 3 pa rin kami, mm. nag-top 1 pa rin kami, nag-top 2. Pero, ayun nga, parang may time na, kasi, kasi ako, alam ko sa sarili ko, at, at di ba napag-usapan natin kanina na observant ako. Mm. And, ayun nga, sobrang taas ng, ng, ng expectation or standard ko kay Edward. Okay. And parang kahit sabi mong panalo kami, nakikita ko na sobrang nagda-decline yung performance niya. Eh di ba mm. si Edward kilala siya as the ever since kilala uh, siya as magaling. the Mr. Consistent. Mm. So parang parang ako kasi ako alam ko kung ano yung mga kailangang i-adjust. Mm. And feeling ko ayun yung, mga, ayun yung pinaka-strength ko eh. Alam ko kung ano yung mga kailangang i-adjust. Alam ko kung ano yung kailangang baguhin. Alam ko kung sino yung dapat medyo tapikin para para manalo. Kumbaga alam ko kung ano yung kailangan solusyonan. And piling ko ay yung, yung pinaka-strength ko talaga as, ano, as a player. And during that time, kahit parang okay naman yung performance namin, hindi pa enough yon para mag-champion kami. Eh, nung one time na parang natalo yata kami noon, parang, parang doon ko na nakita yung perfect opportunity na kailangan kong itap si Edward. Mm. So, nung, nung umuwi na kami, kasi normally, after matalo, umuwi. Siya na nag-brainstorming, mm. ganon, mm. and all. Tapos, doon ko na parang medyo nasungitan si Edward. Pero, mm. hindi ko naman siya gusto sungitan dahil gusto ko siyang sisihin. Kumbaga, dahil gusto ko siyang ibalik yung ano right, niya, right. yung yung kilala mong Edward talaga. So, sabi ko sa kanya that time, si Edward, sabi nila, ikaw daw si Mr. Consistent. Pero para sa akin, hindi ka consistent. <laughs> Ooh! Grabe. <laughs> in front Okay, of okay. ano, nasabi ko in front of lahat. Pero ano mga time na yun, ah, ini naisip mo, ah, parang iniisip mo siya na ganun talaga. Parang you, mean, you meant na ganun talaga yung sabihin sa kanya. Yes. Sinadya mo, parang gusto ko, ganun. gusto ko talagang gusto ko siyang gusto ko siyang pressure rin kumbaga. Ah, okay, okay. okay. Kasi kilala ko rin si Edward as a person eh. Kasi ano, yung mga yan, pag yung nakaka, nakaka-experience ako ng mga championships, ng mga mm. panalo, mm. especially mm. mga mga teens, parang yan yung parang na ano eh, no? parang may umaano ano, sa ulo. May tawag tayo dyan, parang nasa cloud na. Yeah, parang sa cloud na yun ganun. So, so that time, sabi ko, Miss, Mr. Consistent ka daw. Pero nasan yung, nasan yung consistent? Mm. Parang ginanon ko siya. Kaya parang sabi mo nun, Pa- pansin nyo ba si Edward, hindi na nakaka... Pero nung, nung sinabi ko yun, syempre, ayoko naman ng sinabi ko lang yun, nang ayun lang, kasi magmumukha mm. akong parang nag-hate lang. Uh-huh. So, doon ako nag, nag, ano, nag, nagpakita ng mga clips kasi may malaki kami TV that time. Okay, okay. So ito, sige, tingnan nyo to. Example to. Sa ginawa ni Edward yan. Edward, tama ba yan? Uh... Parang yung, yung may ganung ano kami, may ganung, may ganung, may ganung ano doon nangyari. So, syempre sila, ay nga, no, parang medyo, ah, ano yun nga nila na, oo nga, Edward, parang medyo ano yun, yung time na yun. Tapos, alam ko malasaktan si Edward and ay, hindi naman yung goal ko. Gusto kong maano siya, makaramdam siya ng, ng ganon. Kasi ako, si Edward, knowing Edward, na ririnig ko na sobrang nilerespeto niya ako as a team captain. And syempre, mm-hmm. once na pag yung taong sobrang nilerespeto mo, nagsalita ng ganon, alam mong may ano impact. siya, may impact yon And alam mong may gusto siyang iparating sa'yo na kailangan mong ayusin. And nung time na yun, narinig ko si Edward, ano daw talaga siya, umiyak siya that time. <laughs> so parang Pero medyo hindi, mo nakita ako. yun? Hindi, hindi, hindi, hindi, ah. hindi siya umiyak during that time. Umiyak na, siya after. Niya, oh, ganun, dahil no? super nasaktan daw siya, ganun. Pero hindi naman niya daw yun tinake as, as negative. Kasi okay. parang tinanggap niya rin agad sa sarili niya. Kasi kitang-kita naman sa, based sa kung ano yung pinag-usapan namin that time. Mm-hmm. Okay, so, yun na, din, yun na din siguro yung napa, naparamdam mo sa amin eh, na pag may sinabi kang ganto, hindi mo sinabi yan dahil gusto mo lang manira or mm. manise. Kung baga, uh, gusto mo lang talaga manalo, ganun. Mm-mm. Pero after nun, narinig ko, parang nag, nag, nag, ano si Edward eh, parang nagbatak, ganun. Oh, parang yeah. gusto niyang patunayan kay Bina. Yes. Ano yung sinasabi mo sa <laughs> akin na ganyan? Tiga mo, Parang ganun, parang... Mm-mm. Yun so, yung naging hugot niya, okay. Then, right after that, gumanda naman talaga yung yeah, performance sobra. niya. sobra. Talagang pinakita talaga ni Edward. Yung katulad sinabi niya, parang naging mindset ni Edward that time. Magbabata ka kasi papatunayan ko sa yung ano. Consist, ako talaga si Mr. Consistent. Tapos after nun, yeah. consistent na talaga siya. Yeah. That's a that's a good story. Ayan. Mm. Nakagulat nga ako sinabi ni parang sinabi ni Bina ganun. Kala ko. Ang ano <laughs> reaction mo ng mga <laughs> moment na Gulat ako kasi Oo. Oh. knowing B, hindi siya mag hindi siya magsasa, magsasalita ng ganun eh. Okay. Kumbaga magsasalita siya pa, ng ganun pagka napuno na siya. Kumbaga. Would you think na kaya mo din siya nagawa is dahil it's because Ed, Edward yun at parang may tiwala ka na kayang i-take ni Edward yun? Yes, oo. Mm. May tiwala rin ako na kaya niyang itig talaga I yun. See. Bigla ako tuloy na napaisip, parang uh, paano ba yung ano, um, dynamic nyo as a team nung mga time na yun? Parang uh, nagtuturuan ba kayo or parang ayun ba parang nagsasabihan ba kayo ng mga mali nung mga time na yun like kunwari in game ganyan ay mm. mali yan ganyan ito gawin mo ganun oh may ganun naman kami mm-hmm. siyempre normal naman sa team yun eh yeah. yeah. pero uh, the thing is kahit ba yung mga non-captains parang sinasabi na parang meron ba silang chance na masabihan ka na parang Ah, parang mm. mali, ata, mali yan, V. Ito dapat tayo, ganyan. Uh, actually, isa uh, sa mga naging problema <laughs> namin before. Kasi 'di ba nandun nga yung part na parang sobrang nire-respeto ko ng mga ng mga ka-team ko in a way na parang naging toxic siya in a way na mindset nila lahat ng sasabihin ko tama. Ah, okay, okay. Which is parang ano, diyan nga pumasok yung na parang parang hindi masyado napapansin yung ibang mga coaches that time, ganun. Kasi parang mas mas nag nagaano sa akin yung mga players wherein yan is sa mga kailangan namin ayusin before na na nasamo na ayos naman namin. Okay. So, nung una para may ganun, pero eventually may mga players na kunwari, sabi natin ah, yeah. si Oheb or, or si Edward, masasabi nila na minsan na mali yata yung decision na yan, ito yung gawin mm. natin. Ma madala. <laughs> parang ano talaga, nandun talaga yung parang wall na, siguro mm. ayun yung wall na binilt mm. ko na sinasabi ko kanina na parang intimidating. I see. Tapos at the same time, nandun pa yung wall na parang nire-respeto kanila. So, struggle talaga namin na, kasi ako, alam ko hindi naman ako perfect na yeah. mechanical player. So, yeah. So, may mga times talaga nagkakamali ako ng execution, nagkakamali ako ng ganito, ganyan. And alam ko na alam ko din sa sarili ko na hindi hindi hindi nila kayang magsalita sa akin na ma'am siya naman naman ginawa mo ganto ah. ganyan. uh Eh bakit gumanon ka doon? Mm-hmm. Kumbaga siguro dyan, dyan pumasok din yung parang yung life coach na sobrang okay. naging impactful kasi okay. parang ayun yung nagiging ano nila. Doon nila na channel yung ano na oh, si mom parang medyo medyo tumatalong na yung mga ano niya, yung mga decision making niya ganun. And then parang dun, dun sa akin ano, parang ganun yung ano namin before. Yung Dynamic nyo. yung ano, yung yung dynamic Oo. Ah. namin. Mm. Parang may weekly, ano yun, eh, no? parang kay kay kuya lang, PBB. <laughs> May 1B1. Oo. True. Yeah. Kaya ngayon yung ano, yung sinasabi ko kanina na parang life crisis ko. <laughs> Kasi Ah. imagine mo yung sarili mong players, parang hindi ka kayang sabihan ng mga ganun. Wherein parang eh hindi yung kinikrave ko. Sabihan nyo naman ako ng mali ko. uh <laughs> Pero okay. parang ngayon, ako ba yung mali? Or kaya parang dati gusto ko rin maka-experience na parang ako yung mother figure, ganun. Parang ako yung parang yung super close ko sila, parang mm. nasabihan nila ako, nakukwentuhan nila ako, ganun. Pero parang hindi hindi parang hindi talaga siya imposible based sa kung paano yung paano ko na build up yung yung kung ah, personality. Uh, yung personality baka sa ano, sa, baka ano. sa multiverse. May <laughs> ano ka, may Venus na <laughs> may alter ego na <laughs> ano. Uh, meron kang Venus, may Venus yeah. sa multiverse na yung gusto mo. Oh. Panis. oh, ik- ikaw, Ako meron, boss, wala. wala tapon lang doon, tapon lang sa ano sa team. Oh. Biglang sad ah, boy. Uh, uh, may ano ka ba, may, may mga naka, ayan, na, naka-argue ka ba or ano nun? Nung ano, early season. Ay, nung early... Career. Oo. Ah, oh, yeah, early. So, sa Kasi, Onic, and... Oh, toxic talaga nga ako. Ganun. Uh, Imat Sama-sama eh. Lahat ng mm. pangit na ugali. Eh. <laughs> Combo eh. <laughs> well, sige, sabi natin ano, part na yun eh. Normal yun eh, na ah. sa early career mo meron ka na. Pero nitong mga nananalo na kayo, may mga naalala ka ba memory na parang talagang uh, nagkaroon kayo ng initan or alam mo yun? Init nasaktan? Wait. May, may nakaaway ka ba? Hindi naman, parang what's the most intense na lang Hindi, na parang mo? ano, nung ano, nung medyo natututo-tuto na, lalo nung season 7, ano, parang veteran na kasi ako nun eh, no? Season 7. Mm. Tapos Three si Oeb, rookie pa lang nun. Naisip ko ngayon, sobrang cringe niya, pero grabe, feeling ko ito yung nagpanalo eh. Parang, nung season 7 kasi, since rookie si Oheb, and dumaan din ako sa pagka-rookie ko, Parang sinashare ko sa kanya experience ko para hindi niya na mada, mapagmatan. Ah, yung mga mali. yun. Hindi, sobrang cringe kasi parang kinakausap ko siya. Kanya, tayong dalawa uh, magkausap. Alam uh, mo, ah. dati, ganun. Uh, Kaya iwasan mo. <laughs> parang cringe siya kasi ngayon, lalo nag-mature na sila. Yun yun ang cringe eh, yun na parte. Eh. Kasi alam mo, nag-mature na sila. uh-uh. <laughs> And ayun yung mga pagka nag-usap-usap kayo, pagtatawanan nyo. Okay, kumbaga. okay, okay. Pero malaking part siya, tingin ko. Kasi ayun nga, si Oheb parang siya yung naging unang close ko talaga. Kasi mm-hmm. bag, bagong lipat lang kami sa blacklist. Okay, yun. okay. Tsaka maba, ma, Kumbaga, ano si Oheb, eh, lahat friendly. ng, lahat ng good memories sa ano nag-start eh, sa blacklist na eh. Kasi mm-hmm. sa mhm. Onic talagang ibang version ng Wise yun eh. Okay. Kaya nga, ko yung ano, yung Onic days. Especially yung parang early career mo. Piling ko hindi ka naman toxic katulad ng, ng sinasabi mo. Siguro, ano, immature. Oo. Yan, immature. Hindi, ayun, kasi, so sobrang immature, nagiging toxic na siya. Ayun, sobrang immature ka. Pero oh. yung toxic kasi, naniniwala ko na ang toxic yung, yung ano yan eh, yung parang talagang masaya mong toxic na nagmumura na. Oh. Yung Tsaka ano, naninira na ng ibang tao. Oo, oh, yun, naninira ganun. na ng ibang tao. Ikaw kasi in a way, ano gusto mo lang din naman, kaya, kaya gusto mong kaya nasasabi mo kung for example yung kay Baloy nga before na parang medyo nasasabihan mo siya, nasasagot mo siya kasi gusto mo lang din naman manalo. Mm. 'Di ba? Trash talker ka lang. <laughs> eh, siguro may pagka-trash talker ka. Pero para sa akin ang pinakamagandang term sa iyo is ano immature and insensitive ka ah, that time. Oh, insensitive. Yan nga combo-combo na. Isa-isa na lang. <laughs> Immat kasi tanggap uh, ngayon, tanggap ko naman na ganun talaga yung nangyari and di ko naman na talaga siya mababago. Mm. And feeling ko malaking part yun na na-experience ko yung mga ganun para mas maging better ako. Tulad nga ng sinabi ko nung season 7, napakaganda ng sinabi ko eh. No, kung dati wise ako, ngayon wiser ako. <laughs> Ay, gusto ko yan, Pero, ayun, ano nga ba yung balik tayo sa tanong? May, Wala naka- akong nakaaway nung sa blacklist na eh. Mm. More on ano talaga ako dun eh. Yung mga experience na ang ang mga nap, ano ko doon eh, parang tagapayo kumbaga. Ah, okay. Kasi sobrang yung experience ko nga tapos yung life coach hmm. na katulong si Basrada. Mm. iba ni Basrada yung parang perspective ko ganun. Ah, okay. Kaya naging maganda din yung kinalabasan. Tapos nung dati naman si Edward talaga yung parang parang huli ko na siyang naka-close eh. Mm-hmm. Parang di kami okay ni Edward dati talaga or malayo kumbaga. Hindi ko alam eh. Okay. Ba- Parang ilang ako sa kanya ganun. Mm. Pero syempre, explainer tas jungle kung magka- magkakailangan. Parang nap- okay. <laughs> okay lang ganun. Hindi, <laughs> parang bawal 'yun kasi ah, turtle okay. eh, turtle ah. oriented kami tapos kami yung di magka-connection. 'Yun yung mga na-workout namin. Okay. Pero kung yung ano talaga, yung nakasagutan nung blacklist wala wala may, uh, more on ano lang talaga. Mga uh, pa, ano magandang gawin. Kasi ah, okay. baliktad kami ni B eh. Ka- ako nasasabihan ako kahit papaano nung mga... Okay, okay. Uh, so, ibig sabihin, meron din moments na... Yan, siguro disagreements na lang. Kung hindi man pag-aaway, parang may may well, time ba na parang ay hindi gagana yan strat na yan ganun hindi gagana yan di, more on gameplay ano siya eh gameplay, oh, yeah, gameplay. kasi ayun nasasabi sa akin ni B. si B eto talaga kung siya sa season 10 niya lang nasabihan si Edward. Pero sa akin, ano siya, weekly. <laughs> Kasi yun nga, syempre, ganun kami. Close na ah. close kami. Kumbaga, nasasabi niya sa akin yung mga mga ano dapat kong ginagawa, kung uh, ano yung dapat kong ganito, ba't ganyan ginagawa ko. Mas ano siya, parang mas madali niya ako so, nasasabihan. Okay. Kasi hindi na kailangan ipadaan sa mga life coach. Uh, ganun. Tapos so, ano ka naman nun? Um, open ka naman. So, Siyempre, on... hindi. <laughs> Umoo lang, pero mabigat. uh, okay. Siyempre yun, ganun. Kaya mo siyang sabihan. Na, Sabi? Oo. Kaya ko ba siyang sabihan? Nag-isip. Nag-isip. <laughs> May mga time na ano, ganun, na nasasabihan tapos na ano niya naman. Sabi mm. niya, oo Pero may time na hindi, alam mo yun, parang magiging argument siya. Okay, Kumbaga. Kasi Ganun may, din, ano, may, may, may ano kasi kami sa blacklist din na pag alam mong ano, ikaw na yung nagkamali, ikaw na yung mag-sorry. Kunwari, ah, sorry, nagkamali ako dun sa akin. Ganun. Mm. Parang may, may ganun kaming ano doon, habit na ginagawa na akuin mo na yung pagkakamali mo kaysa yung, oh hindi, paglalaban mo pa. Okay. Especially okay. pag nakita mo naman na ni-replay na, oy mali ka uh-uh. Ah, doon, no? Ah. Oh. Okay. Tapos yun, ano nga ba? more on gameplay talaga ako eh. Yun sa sarili ko. Kasi parang galing sa jungle na unorthodox pa. Mm. Kumbaga, tingin ko sa sarili ko, bobo ako eh. Kasi, ang standard talaga, jungle assassin. Mm. Yun yung isa sa pinakamahirap sa career ko para sa akin. Kasi, dumadating sa point na na-conscious ako kung gusto ba akong kakampi ng kakampi ko. Yeah, Ooh. Kasi mm. parang na pagka scram kami, yeah, kunyari, uh, <laughs> ah, ang taba ng link. Uh, Ganon yeah. yan, ang taba ng link. Tapos, ikaw, hindi mo, ano yung porte yung link. Mm. Kumbaga, ah, bakit naman, lakas naman ng link. Well, parang hindi naman nila ako sinisisi directly. Pero, parang, yung, alam mo, yung iba yung tama sa'yo kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka ganon. Kagaling mag-link. Oo. Yeah. Ganun ah. siya eh. Ah. Parang na ano ko sa sarili ko. Gusto ba, parang, yun yung ano ko, challenge ko sa career ko. Na mm. unorthodox talaga. Buti oh. nga ngayon, nasa, nauso yung, ano, eh, tank jungle. <laughs> Pero isa talaga yun sa sobrang hirap talaga sa akin. Sa, saan ba nanggaling tong ano? Kailan ba nagsimula to na mag-utility jungler ka na? At saan mo masasabi na ito yung... Nag-start? Oo. I think season 8. Oh, season 8 talaga pero nung season 7 kasi kasi mga marksman. Marksman, ano, eh. 'yun talaga po para sa akin forte ko talaga marksman. Kaso nga lang yung counter niya yung mga counter ng marksman assassin. Oo, assassin kasi pag tinalunan ka lang ni Link, mm. patay ka na mga ganun. Uh-oh. Pero kaya nga buti utility <laughs> ano. Uh-oh. Kumbaga nababalance. Uh-oh. Kasi kung feeling ko ang tank ang naging tank ko noon mga setter kanya yung mga Jawhead. <laughs> Oo, mga Eh baka mali mo mas gumana 'yon sa multiverse. Hindi. <laughs> sa multiverse. Hindi natin naging multiverse. Binalik <laughs> Pero ayun, yun talaga bigat sa uh, career. So, yung mm. self, yung self-confidence ko. Okay, okay. 19 Naintindihan ko yun. Kasi parang, mapa-overthink kayo parang... Di lahat. Oh, mm. di, yung kakampi ko, syempre, alam ko sa suporta sila sa akin. Kasi mm. no choice sila. Wala silang ibang jungle. Ako lang. <laughs> Eh, ano ba? Eto na lang tayo wala, no choice na tayo. <laughs> Ah, ano, ipa, <laughs> papainain pa ba natin love niyan? Pero syempre, yung sa, ano naman, yung sa mga mga tao, mga so, sa social media, lalo ng mga, kumbaga, mahina pa talaga lo, loob ko nun eh. Kasi galing sa, kunyari, tinanggal, ganun. Mm. Or pangit din talaga yung mga galawan dati pa. Okay. Kumbaga, nung hindi pa ako nasanay sa bash, kasi makakasanayan mo na lang yan eh. Yun yung na, ano ko, tatanggapin mo na lang, kumbaga. Mm. Hindi hmm. mo na dedepensahan. Yeah. Kumbaga, pumapasok yan sa, ano ko, sa utak ko, yung mga tao dati. Yeah. Kaya doon na nag doon na dumadating sa point na gusto pa ba akong kakampi ng for sure na pumapasok sa isip ko. Kung ako nga nababasa ko tong mga to, kakampi ko pa kaya. Uh, uh, kaya see. parang gusto gusto pa ba nila ako kakampi, mm. napipilitan lang yung mga coach naman or si B <laughs> parang na, naisip ba nila kung may mahiling user lang sana tayo, madali manalo, <laughs> mas madaling manalo. Mga ganon. Pero ano lang siya, parang sariling utak, lang. utak ah. lang. Kaya kung mapapayo kay sarili ko, dati, wag mo pahirapan sarili mo. <laughs> ikaw lang din naghihirap nung ano. Uh, ikaw lang din nagpapano sa sarili mo. Uh, lesson. Um, think, tingin ko ma- maraming mga pro players na ano dyan, makaka-relate din dyan. So, oh. Kaya yun nga lagi yung sinasabi. Lagi nilang sinasabi ngayon na soft daw yung ganun, soft. Parang pag sinasabi ko na easy lang yung mga basher, mga ganyan. Tapos ang balik naman mga soft na daw ngayon. Pero hindi nila alam kasi iba talaga. Iba. Ta hmm. kumbaga, sinasabi ni B, mga bata yung player ngayon, di ba? Imagine mm. mo, hmm. yung mga bata na yan, sila yung pinagdidiskita ng mga... Yun nga eh. Parang inihate nyo mga 16, 17, 18 years old na mm. tapos kayo mga Oh, naka, mga DP. Yung mga basher ko, may ano eh. May anak? Mga profile picture nila, mga ano eh, anak pa nila eh. Oo, oh, yun, di ba? Imagine mo, parang ah. na, nabuhay ka na ng 30 years. Iba kasi din, ah. mature ka na, tapos mag-graduate ka pa. Yun, nagigets ko din naman sila kasi madali naman talaga magsabi pag hindi mo talaga alam Pag, yung mga... True. Pag na, lalo na online and everything. So, paano mo na get over yun? Yung uh, I don't know, siguro, for lack of a better term, mga insecurities na ganyan. Uh, doon na nga ipapasok yung winning solves everything. Winning talaga. solves everything. Kasi, nung nananalo-nalo na, kahit marksman jungle lang yung ginagamit ko, tapos maganda pa yung KDA din, ganun. Mm. Doon ko na nakukuha yung kumpiyansa na, ah, okay, kaya namin. Kahit, gan- yeah. kahit iba kami sa normal. Yeah. So, etong pagiging tank jungle mo, right, nung season 8 nga, personality mo ba to o parang naisip mo lang or talaga bang mahina ka mag-assassin? Parang ganun. Kumbaga, ang kinaibahan ko kasi yung killer instinct siguro. Kasi pag assassin user ka, alam mo yung in and out eh. Mm-hmm. Kumbaga kabisado mo yun eh na makakapatay ka ng isa pero buhay ka. Okay. Yun yung weakness ko as a player siguro, yung killer instincts ko pag lalo pag assassin kasi malambot siya, 'di ba? Mm. Kumbaga isang pasok mo lang mamali, patay ka na. Yung patay na 'yon, pwede mong ikatalo. Mm. 'Yun naman yung kabaliktaran ko, yung ma- magaling ako mag-initiate para sa hindi ko sure. Okay. <laughs> hindi ko alam kung ikaw ba ano pang masa basta parang mas kalkulado ko yung o, oh, tingin sa akin na ha, set ako ha. Mga ganun kasi yung mga ah. shot call na mas mas okay, ano ko, okay. mas nagamay ko kumbaga sa So so it comes down to forte lang din talaga. Oh, no. siguro. Yeah. Ayun, mga tingin sa akin na ah, oh. sesetan ko to. Mga ganun. Okay. Tapos, edi, pero naglalaro ka pa rin ng mga assassins nung mga time na yun. Sa Scream, madalang namin magamit. Ah, Sobra. Okay, okay. Pero sa RG, syempre, eh, <laughs> yeah. bida-bida ganun. <laughs> assassin, assassin ka. Okay. Alright. Oh. Um, ano? Ayun. <laughs> Ayun, dadating nga din sa point na yun nga, 'di ba sa sobra, lalo na balikan ulit na lang natin yung early season mm-hmm. since season 6. Ay, oh, yung mga season 4 uh, ah, to 6. Okay. Siyempre, sobrang, sobrang toxic ko noon, sobrang immature, insensitive, lahat mm-hmm. na, lahat ng bad, bad, attitude. Bad attitude na sa akin noon eh. Kasi mm. hindi ako hindi rin ako nakaranas ng mga tulad ng sinabi ni Bina. Hindi ako nakaranas ng mga work talaga. Ganon. Mm. Tapos sa school, ano pa ako, mag-cutting, ganon. <laughs> okay. Kaya siguro ganon na rin yung attitude ko nun. Kaya sa mga nag-aaral dyan, pagpatuloy <laughs> niya. yeah. Kasi, Stay in school! Oo. Tapos, mm. ayun nga, since partner kami, and ganun yung attitude ko. Hindi naman to bago, kasi nung dati, nung panahon ng MSc, e, this MSc e lang last Season 11, MSC. Ayun sa Cambodia. Oo, yung sa Cambodia. Parang may issue nun, di ba? Na about, meron akong issue nun, malaki siya. Na about sa pass, ganun. Ah! Okay, oo. Tapos lumabas yun, yun nga. Yung, yung for some reason, kasama si Dilar. Yung yeah, oh, yeah. <laughs> Kasama si Dilar. Tapos, yun, lumalabas yung, ano ko, yun nga, yung attitude na sinasabi ko ngayon. Tapos, ah. syempre, as a, naging partner ko si B ay partner ko si B nung mga mm. panahon na yon. Syempre hindi naman agad uh, hindi naman agad magiging okay. Kumbaga ano siya step by step. Kaya, yeah. kaya yung inaakis sa akin nun dati, yung mga bad at, bad attitude ganun. Mm. Talagang yun nga totoo siya and ako din naman isa isa yun sa pinaka pinagsisisihan kong part. Yeah. Yan. And But how old were? Ilan taon ka nun? May ed- okay na ang age ko na 18, 18 na ako nun. Eh. Okay. Kumbaga nasa tamang edad na eh. Pero well, uh, <laughs> but we are all stupid nung 18 tayo, men. Ano, uh, men. Kaya ayun, <laughs> everybody na, becomes stupid nung 18. Na sobrang thankful lang din ako kay B kasi dun sa bad attitude hanggang sa naging sabihin hindi naman sabihin natin good perfect na pero ano, nakakatuwa lang talaga na may kasama ka talaga. Mm. Para yeah. na naman tayong bumalik sa episode 1 natin. Ah, yeah, sa, yeah. Pero, pero dun, ano talaga, sobrang bigat ngayon na iniisip ko, grabe, literal na kasama ko si B talaga sa pag... Sa hirap at ginawa. Oh. <laughs> o parang ganun talaga yung vibes niya eh. Uh, kaya so, yun. Mm, bags talaga. Suspension bags na rin, talaga. no? oh, kaya, ayun, lalo nasa competitive scene kami na mm. tulad nga ng mga sinabi namin kanina, mai- mainit, ma- yeah. bashing. Sa expose pa yung buhay nyo. Oo. Yeah, true. Dadating expose talaga sa, hmm. ano eh, parang lagi kami nagtatalo, ganun. Yeah. Dadating pa sa time na, dahil nga sa attitude ko, yung tulad nga ng sinabi doon sa MSC e issue, mm. talagang meron talagang time na magkaka, nagkasakitan talaga kami, ganun. Yeah. Mm. And, para sa akin talaga, isa yun sa pinaka mabigat. Kasi, alam mong, ano eh, ayoko, uh, thinking na nagawa ko yun, parang ang bigat niya. Kaya, yeah. ayun, sobrang sisi and pasi- yeah. sorry, ganun. Yeah. Siguro, uh, ano, bukod dun sa kung ano nga ba si Ome Binus, ano nga ba si Wise, ano pag pagdating sa bootcamp, ganun. Yeah. And syempre, hindi mo maiak, ma, parang mapapa-question ka din. A- ano nga ba ang buhay ng isang pro player na meron kang katuwang nakasama mo sa team or, or sa bootcamp? Meron ba siyang advantages? Ano bang disadvantages niya? Ganon. Siguro, ay, katulad ng sinabi ni Wise na ang dami naming naging, ano, naging struggle talaga. Yeah. Kumbaga, bago ka, kaya sobrang thankful ako sa mga na-achieve namin kasi sobrang hirap talaga nung ano, nung pat na nangyari. Yeah. Mm-hmm. Okay. And ayun nga, katulad nung sinabi ni Wise na nag-start kami, hindi lang naman siya yung immature, hindi lang naman siya yung yung yung ano yung yung, yung toxic na. Kahit ako ako minado ako sa sarili ko na pumasok kami sa MPL nung season 4 na somehow alam mo na doon pa rin yung parang pagka-immature ko. Mm-hmm. And then sobrang daming naming struggle. Parang mas marami pa nga yung ano yung disadvantages eh kumpara sa advantages na meron kang ka-team or kasama sa bootcamp na, na, na nakatuwang mo ganun. Parang sa work lang yan eh no. 'Di ba sa parang nag-uusapan kami bawal talaga mag lagi nila sinasabi mm. sa work talaga bawal lang mag-jowa, mga ganun. Bawal yeah. may partner, bawal may uh, pamilya, bawal may which oh uh, yeah. Tas ayun, medyo, ano nga, nung una, sobra, nagtatalo talaga, mga ganun. Mm. Kasi, yung pagtatalo naman namin, about siya sa in-game, yung parang, alam mo yan, dahil partner mo siya, kaya kayo nag, mas nag, tulad nga sabi ko kanina, mas nasasabihan niya ako kasi okay. close kami, ganun. Okay. So, ayun, madalas, yung pagtatalo namin about sa in-game, dadating pa dyan yung mga basher, mga mm. ano. Hmm. Parang patong-patong na kumbaga. Kaya oh. da, yun. So, wait. So, you, you mean to say, kunwari, uh, let's just say, nagkaroon kayo ng pag-aaway or, ano, or misunderstanding. Nagta-translate din ba yun sa game or kaya nyong ihiwalay yung ano? Nung ano no. siguro, nung, nung early pasok pa namin sa MPL ano uh, na, nagta-translate pa talaga siya. Kumbaga may mga oh. moments talaga na na madadamay yung game. Okay. Pero sa ano lang naman, yung parang one time lang yata nangyari na, na, na nangyari siya sa ano sa tournament. Kasi katulad nga ng sinabi ni Wise na parang immature pa, hmm. ganyan. Mm. Tapos parang ang toxic pa ng ang toxic pa ng ML community. Tapos parang sobrang competitive pa ng ano ng ng scene. So parang ta sobrang stressful pa, ang daming basher, ang daming hate. So parang mm. nagpapatong-patong na yung mga ano, yung mga mga emotions oh, to the point na parang hindi mo na alam kung ano pang emotion ang mararamdaman mo kaya parang minsan parang ma- magbablangko na lang yung paningin mo sa sobrang dami mong yeah. nararamdaman and tingin ko ano yun, uh, wala eh, tao, tao, you, we're just yeah. humans. Uh, mangyayari at mangyayari talaga yun. Which re- brings me to the question, kailan, kailan nyo siya na-start na i-work on? Kumbaga, kail, pe, kailan nyo siya nalaman na ay mali pala yung ginagawa natin, ganito, um, kailan natin ito ayusin, yeah. ganyan. When, when did that start? Umpisa pa lang naman alam namin ni Wes oh. na ah. mali talaga yon Kasi uh. never, never naging tama na magkasakitan kayo ng ano ng partner mo or hmm. anyone. Mm, uh, yeah. Na, na bawal talaga 'yon. Pero and isa 'yon sa mga pinagsisiyan namin ni Wise talaga. Pero ayun nga, sabi ko kay Wise, Wise kung gusto mo talagang tumagal sa sa ano sa sa fashion mo, sa career, kailangan natin ano i work out to. Okay. And ayun Kasi, and hindi naman kami tatagal ni Wise sa sa scene until now kung kung ganun pa rin yung ganun pa rin ka-toxic, siguro pwede sabihin ganun pa rin ka-toxic mm-hmm. yung ano namin ni Wise. Yun, tas, uh, nasabi nga din namin na dadating sa time to na magagamit sa atin ng mga ganun, ganyan. Yeah. And, ayun nga, nung uh, realization na, syempre, gusto din naman talaga naming manalo. Wala naman kaming gustong, never kami naghangad na kung ano eh, gusto lang namin talaga is manalo. Yeah. Kaya din siguro ganun ka kainit ang mga Yeah. Kaya nga nung nagpahinga kami sobrang tulad ng sabi ko kanina, dati nasa ano kami, galit na dagat. Oh, man. Ngayon nasa kalmado ano na kami. I see. Well, alam mo yun, parang Kaya ay sorry, sorry. Okay lang, I mean like uh, nung mga time na 'yon, akala natin bilang mga kids na it's the right way to do it. Kasi nga, immature. So eventually, alam mo, di ba sabi mo nga, from the start, alam mo namang mali yun. Pero yeah. bilang mga bata, alam mo yun, gagawin at gagawin pa rin. At, uh, it's just because we're humans. Paano nyo na, kailan nangyari na parang ano, parang teka, tigil nga natin to, parang ayusin nga natin, ganun, ganun. Or, kinailangan bang may magsabi mm. sa inyo? Kailangan, kinailangan bang may mangyari sa inyo? For example, yeah, what if, kaya pala napunta sa blacklist or ano yun, para oh, kaya yeah, mo nag-struggle. Sample lang yun, ah. I'm not sure, oh, yeah, ko lang yun. Pero parang, mga ganun moments, may, may ganun ba nangyari para uh, masabi ah. nyo na ano? Yung ano, yung, yung misunderstanding, yung, yung pagtatalo, yung yung away, mm-hmm. hindi hindi naman siya mawawala. Kasi 'di ba kahit nga magkapatid, oh. yes. mag, mag ah, mag-asawa, tama tama tama magkaibigan, talagang mm. nagkakaroon sila ng misunderstanding, nag-aaway yes. kumbaga. Hindi hindi hindi naman nawala sa amin ni Wise 'yon. Mm. Mm-hmm. Pero yung ang ang nawala sa amin is and yung na-improve namin is siguro yung part na nagkakaroon kami kasi before ng ano ng pisikalan, gano'n, mm. nagkakasakitan kami. And ayun yung talagang ano, we, we knock out namin. Kasi di ba before, yan nga yung issue during MSC na yeah. na kaso yeah. kaso na binubugbog daw, mm. na bugbugan ganun nananakit which is yung ano yung yung ano yung issue before nung MSC naalala ko <laughs> ang hirap pag tournament ng may ganung uh, ano <laughs> ng may ano eh, ganung ano, oh sobrang labas dala-dalang issue na ang laki na na parang trending siya buong ano. Pumutok buong siya ng ML ano eh. MSC talaga tapos ongoing yung tournament. Totoo. Tapos Alam, imagine mo, di ko to na ano. <laughs> di ko to nakita. Ah, ano, legit? <laughs> But nakalam, nala, Hindi mo nakita yung issue? Nung time Nationwide yan. no, okay. Ewan ko. Bobo lang ako. <laughs> Alam, kilala, kilala, kilala mo ako, Tori. <laughs> wala, wala, di ko nga kilala yung, ano yung si Nina ba yun? Noong time na yun, sikat na sikat. Imagine mo, tapon daw sa TikTok, kasi di ko kilala. Ah, Anyways, ah, uh, yun. Um, Pero, ayun nga. Paano yung, na-solve yun? Yung paano na Kasi ano, yung, yung Onyx Days namin, iyan talaga yung pinaka. Pinaka maraming times na nagkaroon kami ng, ng ano, ng, ng away ni Wise. Mm-hmm. To the point na nadadamay na yung, yung teammates. Kasi kahit sabihin mo yung away namin tungkol sa amin dalawa lang, parang hindi hindi mo maaakala or hindi mo hindi Ma, mo mawala na maapektuhan at maapektuhan yung ano yung ibang players. And isa 'yun sa mga sobrang sobrang pinagsisihan ko na pag naaalala ko ngayon na kung kaya ko lang mabalik yung ano yung mga panahon, sobrang iiwasan ko kasi sobrang nakakaawa pag naalala ko yung ano nila na kung paano nila kami nakikita mag-away ni Wai. Siyempre, mm. bootcamp, maliit lang bootcamp namin before sa ONEC. Mm. So talagang makikita at mararamdaman mo pag merong pagtatalo. And isa yun sa mga mahirap na part na meron kang katuwang or partner na nakatim mo sa mm-hmm. ano, nakatim mo or kasama mo sa bootcamp. And yeah. ayun nga, lumipat kami ng ano ng blacklist and isa yun sa mga sobrang thankful ako sa blacklist kasi alam nila na, uh, before nila kami kunin sa blacklist, alam nila na sila. meron kaming mga ganong ano, mga ganong moments ni Wise. Mm. Mm-hmm. Natanda. Na, And kahit may ganong kaming moments, parang ano, sobrang sobrang tinanggap pa rin nila kami sa kung ano sa kung sino kami at kung anong meron kami ni Wise. Okay. And diyan ako actually super thankful kay ano kay kay Boss Radas in. Mm. Kasi yeah, dyan ako actually super thankful ano, kay Basrada. And habang buhay kong tatanawin yung utang na loob sa kung paano niya ako tinulungan. Be, wait As, lang. Baka lumaki ulo niya ni Basrada. <laughs> Ganyan yan eh, pag nasasabihan. <laughs> Guys, wag niya na lang i-send kay Basrada to. <laughs> Kaya dyan, dyan yung, ta- yung, buong, yung buong buhay kong tatanawin yung utang na loob kay Basrada. Mm. Kasi hindi na lang ako tinulungan ano, as a person hindi na lang ako, hindi niya lang tinulungan si Wise as a person. Kung hindi, uh, tinulungan niya kami ni Wise together. Kung paano namin yep. ma-develop or kung paano namin may improve yung, ano, yung relationship namin. At kung ano man meron kami ngayon ni Wise. Yan. Especially sa akin din kasi yung mga pag-aaway naman namin, pagtatalo namin, misunderstanding namin. Dahil lang, dahil lang talaga, malaking part ako dun eh. Kasi ako tong ako yung 'di ba sabi ni Biganina immature din siya. Mm. Pero ako talaga yung mas malaking Well, bata ka pa kasi noon. Yeah. <laughs> Pero yun nga. bagay din yun. Eh. Kaya inopen ko lang din sa um. kanila na kung may ganto din kayo ng partner nyo, tigil nyo na kasi wala siyang magandang madudulot Yo. din. Yun yung pinaka magandang masasabi ko sa inyo. Pag-isipan nyo na kung kung sino man yung toxic dyan sa inyo, at wala pa kayong balak baguhin yan, uh, wag niya nang antayin yung time na ma-realize yan ng partner niya. Ganun. Yeah. Swerte nga ako kay B kasi imbis na ano na lang, parang tapos na, ganun. Mm. Sinamahan niya ako sa parang journey ko, kumbaga. Kasi, journey to a better wise, ganun. Wiser. Oh, Wiser. Ganun. <laughs> Kaya super, super thankful ako kay B, promise. Yeah. Kaya, ano ko to eh. Hmm. Yee, ano ba? so, <laughs> wala ko lang mag-FB. <laughs> ako na ang pipilit ko ng mugs ngayon. Then, <laughs> ayan. Pero promise guys, ang bigat ngayon kasi kahit matagal na siya. Ano hmm. na siya eh. Hmm. Kumbaga, history na siya na parang, di ba sa, kumbaga dati, na, inaatake tayo ng mga, mga gera, di ba? Kahit sa sobrang, kahit gano'n pa siya katagal, andun na siya. Hindi trauma. mo na siya mababago. It's a it's a trauma for you. Yeah. It, it's, Kaya ah bigat niya and mm. ayun gusto ko lang din magsabi kay B mm. dahil mm. pero thank thankful din ako dahil inintindi. You know. yeah and malaking factor yung pag ano niya, pagtulong niya talaga sa akin. That's right. Kaya ma- tama yung sinasabi nila sa FP, yung mamili kayo ng ano, ng hip-hop partner niyo kasi yun. <laughs> Baka maiyak pa ako dito, pero ayun. Oo. Ah, ayun, medyo, yun talaga yung bad memory. Yeah. Kaya is, lalo nung MSC yon yung, mm-hmm. yung ongoing yung tournament namin, tapos gum- ganun yung issue. Medyo mabigat siya. Ah. And actually, since puro, puro mabigat na tayo, doon naman tayo sa magaan. <laughs> Kasi may nakakatawang, ano din yan, may nakakatawa ding tawag dito, kwento, okay. yung pag MSC na, yung paglabas ng issue na yan. Kasi huh ah. may bago, bago lumabas yan, ang biraan namin, uy, gawa na kayo issue para mag-champion na tayo. <laughs> Parang ganon. Putik, sa akin pa, sa amin pa lang, di bi, uh, ah, ano, di ko naman, uh kung alam ko lang na kami pala yung magkaka-issue, dapat Saan di ko na binibiro yun. uh Kasi yung, ano na, nung scrim na yun, parang, Biraan yan. Inside uh, joke. Para may inside joke kasi na issue meta. Okay. Ah, Kung sino oh. nagkakaroon ng issue ng international tournament. But siya champion. Sila yung nagsa-champion. Yeah, kasi yeah, parang, yeah. yun yung ano eh, oy, mabigat yung pinagdadaanan ng team niyan. Kailangan... Ma- grabe hugot Grabe hugot niyan. Ang team uh. na ah. malakas ang hugot, magcha-champion niya. <laughs> Putek kami pala yung may hugot. Bali, ayun, sinasabi ko, oh, ayan na. Ako na yung nagsakripisyo ah. Lumabas na yung ano ko ah. Grabe. To think na nag-finals kayo with uh, that kind of heavy, ano, yeah, no? true. Oh, oh, pero ayun, ay, oh, wala, na si, wala din si Basrada nun eh, no? Kumbaga, uh, team effort na lang din talaga siya na mm. siguro. O, oh, kaya thankful din ako sa mga naging ka-team ko noon. Yeah. Na, yeah. Solid. Alam Nakarating mo, kaming grand finals. Isang bagay na na-prove ko dito na maganda ay nung season 6, ang Hopia Days pala ay totoo. Yes. <laughs> Hopia Days, grabe. grabe ano, yung, tropa kay Hopia yung, Days. yung group na BY Spam na sila, sila boss. Uh, uh, oh, na, na, na, na, na, nakikikulit kami dun eh. Sa grabe mga Hopia Days na yun. <laughs> Nalala ko, nakakatawa ah, talaga yung mga moments eh, kasi parang, parang, parang K-pop yung Ah, pag, ah, ano, pag may Oo. dalawang screenshot na, ano. Parang hmm. ano pa lang Parang doon eh. flavor ng hopya. Oo, na <laughs> flavor ng hopia ngayong Parang ano pa lang na, eh, siniship pa lang kami ganun. Parang Ah. dumating sa ah. mag, mag-best friend, magkapatid era, mga ganun. <laughs> Oo nga, no. Yung pinsan. May pinsan eh. May pinsan, <laughs> pinsan, di ba? Oo. Oo nga, no. Uh, yun, yun yung mga, wala lang, nice throwback and uh, I'm very happy for you both na ganyan ang nangyari sa inyo. Shoutouts dun sa mga tumutulong din sa mga ganyan mga moments. And kung naka-XP kayo ng mga gandong, or if you know someone na nakakita na kayo ng oh. mga oh. relationships na talagang alam nyong hindi na talaga nag-work dapat at may mali na, um, pwede na nang ano, simulan na kausapin about that. Kasi yeah. wag na nating hayaang maging masama pa talaga dumating sa worst part. Kumbaga, Yan. na sirain nyo sila pa, try nyo na lang kausapin kasi malaking factor mm. din lalo sa akin. Nakatulong yun. Yeah. Kunyari kay Boss Rada, ganun. Oh, malaki na naman ulo niyan. <laughs> Diba <laughs> Pero oh. promise, malaking bagay, malaking factor si Boss Rada kung paano ko tignan yung mga bagay-bagay. Yeah. Hindi lang sa rel- sa relation namin, kundi din sa kung paano sa daily life kung paano makisama, right, paano right. basta ganun. Mm-hmm. Basada It's... please. Puring pari ka na naman dito. <laughs> <laughs> Ikaw na naman ang bida. Uh, Ikaw na naman ang bida. Ay. Na- nakita ko ata nanonood ata paminsan-minsan sa MPLC yan eh. Ah, si nanonood. Ah, yeah. Ah, yan. Tsaka si uh, Madam uh, uh, Rosel. Uh, yeah, si Wala. Ayun, naging, mga, naging manager. Yes, hmm. naging manager. Yeah. Ay, oo, nandun siya nung M3 pala. Ah, manager namin season 7, season 8. Oo. Best, siya, ano, isa sa mga best manager namin mm. yan si hmm. Madam Marcel. English era yan. Yan. Love. Okay. Um, intense. Oh, Grabe guys. sulit ang blood podcast na to ah. Yeah, yung mga behind the scenes. Behind Kasi the scenes. normally, oh. mga about game, oh. about mga gameplay, ganyan. What MPL. Yeah. Parang sobrang dalang mapag-usapan kung ano nga ba yung nangyayari sa isang bootcamp. Yeah. Which is... Yeah. Mabigat um, man siya, mm. ka, ano, pero... Mabigat man siyang itopic pero kailangan din. Yun nga eh kasi um um yung ito yung la, nung ano nung naging part ako ng pro team isang bagay na nawala sa akin noon kasi dati parang ang ang bilis ko magsabi ay ang hina nitong player yeah. na to ay mali yung ginagawa ay ano ba tong coach na to mali yung ginagawa. uh Parang ang taas ng tingin ko sa sarili ko at parang kabilang ako doon sa mga mga viewers na madaling magsabi ng mga mabibigat na words mm. about sa mm. players. For example, yung teams like uh, um, doon time na yun, yung Blue Fire, na- yeah, yeah, nyo, di ba? Yeah. Grabe sila struggle nila. Sila Chu, di ba? Parang ang daming nagbabash sa kanila, ang daming nag-hate. Mm. Tapos isa ka doon. Oh, <laughs> hindi naman. Noong time na yon season 6 na yun, medyo ano na, mature na ako noon. Mature uh-huh. na ako mag-isip noon. Bali dumating ka din sa, ano, sa viewer era na. Oo oh, naman. No, yeah. Yung madaling yun nga. Sa, ma, easy to judge. Easy, lalo na sa Dota noon mga time yun. Bayan, ito, uh, talagang kung ano na yung mga sinasabi mo. Yeah, true. And kapag nakakarinig ako every time ng mga comments about players, lalo na pag sinabi yan na bobo, ganun. Tapos minsan, mga colleagues ko pa yung nagsasabi. Uh-huh. Parang, na iinis ako. Pero at the same time, wala akong magawa kasi hindi naman nila na-XP yeah, true. yung bootcamp life. So, uh-huh. like yung mga nangyari sa inyo, sabi natin nung season 6, may um, ang ganda nung pasok nyo nung season 4 5, ganyan. Pati nung season 6 din naman, pero may mga struggles pala na ganyan. Yeah. Kaya nagli-lead sa underperforming, ganun. Hmm. Um, yung kay Edward, di ba, may ganun pala mga moments. True. Tapos, hindi kasi alam ng mga tao na may hugot yan. Hindi yan yeah, dahil bobo yung player, right? True. So many and, things eh, happen. Yeah. And parang sa Blacklist, parang sa POV ng mga tao, especially ng mga supporters ng ano ng Blacklist, parang lagi na sabihin, best team, parang happy family, ganoon. Mm. Pero hindi nila alam na maraming ano, yeah. maraming complications. <laughs> mm. Which eventually makes it the best team kasi parang na-survive niya yung mga ganong complications, yeah, 'di ba? Paano ba ang uh, buhay ng isang pro player ngayon. Parang, um, ah, de- well, siguro depende sa team. Pero ang, ah, ako, ang mga na-XP ko na team, um, like nung Onic, pre, bago mag-season 8 Onic, parang ano, uh, sobrang magtotropa, magkapatid, ganun. Sobrang close. Ah, yeah. Ayan. So, uh, isang kwarto pinagtutulugan, sabay-sabay kumakain, ganyan. Ah. Um, medyo in a way light pero may konting strict pa rin. Laging pinagtitripan si Tori. Ayan. Yeah. <laughs> ganyan <laughs> lang. ganun, ganun lang. Uh, si Tori naman, nanti-trip din. Ayan. So, bar- parang ganun. Ah, yeah. Which in that case, light siya kasi si Tori ay nasa manage, technically management. Ah, yeah, yeah. So, parang the way na tinitreat siya ng players, normally off yon So, may mga teams naman na kapag management talaga talagang respeto, respeto talaga, yeah. strict, ganyan. Tapos kayo lang yung mga close. Um, I don't know kung ano yung dynamic niyo sa blacklist, pero ayun, oh, how, paano ba itsura ng isang uh, ah, bootcamp na nandun kayo? Ako, But, pinakaunang request ko, gusto ko, ano eh, iisang kwarto kami lahat ng players. Mm. Baga, gusto ko as much as possible lagi kaming sama-sama. Yeah. Kumbaga walang separate rooms per player kasi okay. naniniwala ako na yung mga ganong mga mga moment na yung mag magkasalubong lang kayo, yung, yung medyo magkalapit kayo matulog, and yung mga time na nagkakaroon ng mga small talk, and yung small talk na yun, malaking bagay yun eh. Mm-hmm. And, Sabay ng order, ganun. Yes, yung mga <laughs> ganun, yung mga ganun moment. Parang mas madaling makipag-banding, kumbaga. Okay. Pero sa Blacklist, season 7 lang namin na-achieve yun. Yung Magkasama. isang kwarto. Kasi after nun, parang yung mga, ang nangyari kasi, mga players na lang yung Magkakasama. magkakasama. Ah. Tapos yung mga coaches, meron silang sariling. Okay, ano. okay. Okay. After season 7 yun ah. Mm. Pero ang pagkakadinig ko ngayon, ul- ganun na ulit sila ngayon. Mag, kasama na yung players sa tsaka coaches. Sa ah, isang bootcamp. ah, Sa isang tulugan, kumbaga. ah. bootcamp. boot- K- Ah, Nung ka- season 7, isang Ah. tulugan, isang, bootcamp. kwartong sobrang laki, players and coaches. Tapos season 9, ah. Season 8. Season 9, doon na nag karon ng bootcamp for players and then iba yung bootcamp for coaches. Oh, ganun. Hanggang season 12, ganon. Tapos ngayon, season 13, alam ko, nasa isang malaking bootcamp sila ngayon. Pero iba yung room ng players at ng coaches. Ah, okay, okay, okay. Dati kasi, parang iba kasi yung, ba, yung bootcamp ng coaches talaga. Ay, oh, okay. Ay, wait, you're saying din, iba din yung actual na bootcamp ninyo? Ibang lugar? Magkakaibang lugar uh, between? Kumbaga, so, nagsama lang kami pagka uh, work. Parang 2 p.m. to 10 uh, ah. p.m. ganun. After nun, uwi na sila. Mm, Pero mga players sa blacklist, magkakasama naman kami. Coach lang talaga yung may sariling ano. Okay, okay. Nung season, ano yan ha? Ah, season 9 to 12. 12 okay. ba? Tama? Yeah. Yan. Pero ngayon, good to hear na magkakasama na ulit sa bootcamp. Hmm. Mm. Kasi na-miss ko din yun eh. Season 7. Hindi, understandable kasi during season 9 to 12, in, hindi in, parang hindi kakayanin nung bootcamp. Hindi kasha. Hindi Oo. kasha, yeah. <laughs> Hindi kasha Oo. din talaga. Oo. Okay, okay. And ayun, nakaka-miss yung hilik ni Papa Dex. Kasi <laughs> dati season 7 na-OSI pa siya kasi na-OSI siya sa amin bago, bago kami. Tapos sa, lagi niya sinasabi, sorry ah, malakas yung hilik ko. Sabi ko, gago, okay lang, ano ka ba? Para ka namang others. <laughs> Mga ganon. Pero yun, nakakamiss yung ilik mo, Papa Dex. Miss na kita, Papa Dex. <laughs> Dumating ba sa point na parang pampatulog nyo na yung ilik di, ano, Papa Dex? Hindi na kompleto yung gabi ko. Pag <laughs> di, na, hindi ko nadidinig yung ilik ni Dex. Dati nga eh, katawa na kami. Oo. Oh, kami muna una matutulog, Dex. Ha? <laughs> oh. Lalo si Coach Bon dyan, yun yung, ano niya eh. Yun yung biro niya, ganun. Uh, Kami muna una matutulog, ha? Paano, ang typical na tulog nyo din ba yung mga ano? Uh, yun, usually Madaling kasi mga araw din, 2 a.m. ganun. Ganun eh, no? Oh. Tas, gi- bali, dati, 2 p.m. talaga start. Kumbaga, depende sa usapan namin kung mag-RG kami ng 10 a.m. to 12 p.m. Ganun. Mm. May nakakalaban ba ng 10 to 12? Nung ano, lose track na kami, nag, ano kami, double grind kami. Double ah. grind. Pero I mean like, may nakakasabayan kayo ng malakas ng 10 a.m.? oh, may, meron. Warm up, pang warm up. Oh, pang, warm up. pindot siya. Pero minsan may mga nakakasabay din. Ganun. Uh. So, na sweaty. Mm-mm. So, um, if you don't know sa mga viewers natin diyan, typical na buhay ng isang pro player, 2 p.m. ang, sa Pinas to ah. Yeah, sa Pinas. Um, 2 p.m. start. start ng scrims. Dapat nakapa, nakakain, nakaligo ka na, gano'n. Uh, mm-hmm. Bawal ma- kayong, uh, ano, tutulog-tulog pa. Mm. Dapat may mga gayak ka na. Naka- May mga hindi ba naliligo sa inyo? Nauso pa ba yung... Madami. Oo, oh, mada- <laughs> lalo no season 7, eh. isa, isa kami doon. Isa kami, sino ba mga kata- kasosyo ko noon? <laughs> si OF lang naalala ko eh. Ah, kasi sobrang lamig. Pero parang halos lahat din, tamad kami talaga. Ako talaga, dati talaga tamad talaga ako sa... <laughs> Hindi kasi ang nangyayari kasi sa bootcamp life, di ba, mag start yung pinaka-start ng practice talaga na start ng laban is 2 p.m. 2 p.m. hanggang 10. Mm-hmm. And yung 2 to 10 na yun, usually 10.30 pa, minsan 11 natatapos, depende kung super long games lahat. Mm. And yung ano na yun, 2 to 11 na yun, puro ML lang literal. Mm. Tapos ang pinaka-break mo na is lunch. Mm. Dinner. Dinner, ganun. Tapos after nun, syempre, mga ano pa, mga bagets pa, hmm. ganyan. Mm. Parang syempre, parang kailangan ko rin ng me time para sa sarili ko. Tama. Kailangan ko rin mag-FB, mm. maglaro ng kung ano man yung ibang nilalaro ko, ganon. So, typically, natutulog ang mga pro player, mga ano na, mga 3, ganyan. Uh. Mga 4. Minsan pa nga, anong oras, mas late pa. Tapos ayun, magigising ng ano, magigising ng... Alas 12. Alas 12, oh, alauna na. Kasi puyat eh. Uh-oh. Kasi kada ano, parang gusto ng me time. Uh-oh. Pero kasi may mga times na required na, oy mag-RG kayo ng Uh-oh. 11 to uh, yeah. 2, ganyan. Yeah. Uh, so normally, nang, nangyayari yun. Ay, mga extra grind. Mm. Uh, yun yung mga, normally nangyayari yun sa team pagka nakaramdam na ng mga talo-talo. <laughs> parang hindi niya na, required na talaga kayo mag-RG mm. ganun. Uh, Tapos usually pag bagong patch and ah, yun. Yeah, yeah, yeah. Bagong patch. Um, meron pa yung mga replays pa. Um, depende, depende pa rin yan sa mga team. Pero ang um, kadalasan na nangyayari sa mga na-handle ko ng mga teams is before the, ano, yeah, before the game starts. uh, oh, kasi pag mga 11 na, ano, wala na yun. Eh. Di mo Lutang. na ma mapigay utak ng yung mga player. Normally nangyayari sa amin, di ko alam sa ibang team. Pero sa amin, parang minsan nalulutang na ganun. Mm. Kasi pagod na. Pagod na, oo. Di, ano eh, parang, lagi ko sinasabi kapag... Lagi ano, eh. gagana na si Dexon, no? Uy, ayos, <laughs> gising. pag, pag mga 11 onwards na, alam mo na eh, parang hindi na nakikinig or mali-mali na gano'n. Ah, Tsaka syempre, pag, kahit naman din yung mga coach na, na ano rin naman, tao lang din naman yan na ah. nasasabaw din yan. May mga teams na naririnig ako na may mga gabing ano, scream eh. Ka- talagang napapailing talaga ako eh. Parang, yeah, actually, may uh, naririnig ako. Wala na, parang wala na siyang sense eh. yeah, <laughs> Para sa ah. araw. Oh, meron, meron 12 a.m. Ano, scream, ganun. 2 a.m. Oh. Grabe. Grabe, 2, 2 a.m. na scream. Parang, uh, wala ka nang matututunan na ata dun eh. <laughs> parang oh. pati kalaban mo, ano na din nun eh. Oo, oh, sabaw, sabaw, sabaw na rin. So, ayun, yun yung life ng mga uh, player. Pero, syempre, ayun, yung mga baby time, um, <laughs> Eh, Kadalasan nangyayari ng 11, no? uh, <laughs> after oh. ng ano, mga ganap. Mga ganaps. Ayan. Kanya-kanyang baby time. Ang um, common na usapan ay kapag <laughs> kapag nagkaka-jowa ang mga Pro player, player ay humihina. <laughs> Okay. oh, totoo yun. Ako super agree ako dyan. Super okay. agree ako dyan. <laughs> Based on my ano, personal experience. Uh-uh. Ako kahit parang, Humina ka ba? Ay! Ay! Hindi, kahit parang, parang hypocrite na pakinggan na hate ko yung uh. mga ganon. Mm. Kasi, di ba, syempre, ako, may katuwang ako, uh, may partner akong kakampi ko. Tapos kasama ko sa boat. Parang hypocrite pakinggan uh. kung ako mismo, parang super ayoko nang may kakampi na may jowa. nagjojowa, ganun. Kasi sobrang totoo yun eh. Mm. As in, kasi katulad nga, babalik ulit tayo na yung mga pro players sa, ano, sa MPL, mga, ano, mga bata mm, pa, mm-hmm. mga first lap, ganyan. Eh, syempre, alam natin, once na nag-pro player, talagang babae na mismo ang lumalapit eh, di ba? Ang daming <laughs> temptation, ganyan, and all. So talagang based may experience, sobrang ang laking factor talaga. Sa uh, may ano naman din, uh, based on XP din, um, sabihin na natin hindi lahat, pero on average, yeah, may lalo, more than. Mo, <laughs> lalo na yung ano, bago pa sila lumakas. Ay, nung, nung lumakas, tsaka lang nila na-meet. Uh, Ayun, yeah. doon sila mina. Pero yung parang nagsimula na, yung parang pag nagsimula sila na sila na. Ah, uh, yeah, yeah, yeah. Yun, parang usually okay. Okay, yeah, yeah, talaga. Walang, wala masyadong ano, eh, effect eh. Pero parang yung pag lumakas, tas tsaka lang sila nagkaroon ng jowa, uh, biglang uh. nadidistract talaga. Tas yung ano talaga, affected kapag ano, eh, no? pag nag-away. Yeah, totoo, yun talaga. Totoo. Pero, Ako, uh, yeah. naalala ko nga nung, ano, nung season 11, nung naghahanap kami ng, ng ano, ng players. Bagong, sabi ko, sabi ko talaga kay Dex, Dex, ano, Cham TV, number one, ano ko lang, number one request ko lang, pagkukuha tayo ng player, yung walang jowa. <laughs> kumbaga ano, kumbaga as early as kunin namin sila sa blacklist, parang i-mindset na namin na oy pag ano ha, pag trabaho, trabaho lang. Mm. As much as hindi naman dahil sa gusto namin silang parang alam mo yun, tang ano parang tanggalan ng karapatan para mm. sa sarili nilang kaligayahan or sa gusto nila. Pero kasi based on our experience, totoo talaga na nakaka-apekto siya. Yeah, Kumbaga, isang tabi nyo na muna. Yeah. Kumbaga, nandito tayo dahil gusto nating manalo. Mm-hmm. So, parang mindset namin nun, umpisa pa lang na backward sila sa blacklist, i-mindset na natin sa kanila yun. Oo. Kung baga itatak na natin, oy bawal mo na magjowa, ah, hindi namin mo na iaalaw yan. Mm-hmm. Kahit parang mukhang selfish siya, ganun, parang, ayan muna ang rules natin. Kasi, mm ang hirap kasi nung time na, parang ano na kayo, na, kunwari, ah, ongoing na yung MPL, tas nag struggle na kayo, tas doon nyo lang nalalaman, ah, kaya pala nahihirapan siya dahil sa jowa niya. Yeah, uh. Parang doon ka pa magbabawal kumbaga umpisa pa lang, magbawal ka na. <laughs> okay. Para pagkatas kung ginawa niya yon during the the regular season or the playoffs, o sino ba sinabi ko naman sa bawal mm. yan. Hmm. Ang hirap kasi magsalita ng nang umpisa yeah. pa lang, hindi mo naman siya in-implement na gano'n. True. Um, hindi naman natin sabing na gano'n natin. Uh, ah, meron din naman na mga kilala na success yeah. stories uh, sa mga ganyan. Lalo na kapag nadadown na yung player, parang natutulungan pa ah, sila yeah, ganun. Yeah, Pero kasi, merong meron talagang time na ano eh, ewan ko kung me, naging meta sa mga magjojowa to, pero yung video call na Anli na nauso yun eh sa <laughs> Pinas. Oo, ah, ah, yeah. yung ewan ini-screenshot yung oras. Oo, oh, ini-screenshot <laughs> yung oras. Tapos parang kasabay ng training. Nakaka, ano eh, parang ah, ang cringe yeah. eh. Pero, um, Nako, mukhang nagalit. Mukhang may napagalitan to ah. <laughs> Ikaw, hey. personal experience. Experience namin yan. Pero Bagay niya talaga. Na, naging meta siya eh. Parang ganun Oo, eh. So, ewan ko kung ganun pa rin mga taong mga Pero kasi, um, na, nakaka-affect yan. Siguro sa mga amateur, yan, yeah, sobrang dalas niyan. Tapos nakaka-apekto na nga. Minsan, ano, uh, yun. Basta, sep- ah, kung nasa-separate nyo naman at nagiging professional yeah, naman kayo about it, and eh, then that's okay. Tsaka may day off naman. Uso naman, wala namang yeah. team na walang day off. So, yeah. <laughs> doon na lang sulitin. At ayun, um, isa sa mga ganun mga problema. May isa pang factor daw sa bootcamp, mga ano naman, family problems. Yun yung pinakamahirap i-solve. Yeah, totoo. Kasi yeah. yun, hindi mo na control yun eh. Yeah, totoo. Hindi mo na pwedeng pagbawalan na wag yeah, ka magpamilya. <laughs> oh, yeah. <laughs> Oo. Kumbaga, pagka Kumbaga, pinigilan, umuwi. pinigilan mo yung family, ano ka, ano ka na dun eh. Mm. Ikaw na yung masama dun. <laughs> Oo, eh. oo, oo. Ayun. Kaya, um, doon pumapasok yung mga life coaches talaga. Yeah, yung mga life coaches. Doon yeah. talaga sila nakatulong. Nagabalanse ng work and life balance. Lalo sa buhay natin na 24-7 kang bootcamp eh. Oo. Yeah. Kumbaga, day off na lang naman, one day. Tapos mm. minsan, mas pinipili mo na lang magstay sa bootcamp. May mga ganun eh, na hindi na umuwi tulad yeah. ko. Uh, pero sobrang nakakamiss yung bootcamp life pa. Ah. Kasi pag bootcamp life... Namimiss mo lang kasi libre. Libre lahat. <laughs> libre, libre ah, lahat. Ah. Dinner, di napapab- libre. Ang isa pa doon, di mo po problema. Ngayon kasi, pag solo life ka, luluto ka, hugas ka, Pagod pa. grocery ka, ganyan. Yes. Sa linis bootcamp, ka. o lilinis ka. Sa bootcamp life, iba yung gagawa para yeah. sa Lalaro ka na lang. Oh, kaya, Uh, yun yung, naman. Yung expenses pa, di ba? <laughs> Ano Lalo ngayon, ang eh. init, di ba? Parang Oo, aircon. <laughs> aircon ka lagi. So, mm at least yun nandun. You don't 24-7, ano ka, aircon ka. Mm. Tapos, ayun. Uh, sa, sa ngayon kasi, mas organized na eh. Yung mga teams uh eh. Ah, ah. Ta- pagalingan na talaga eh. Nalala ko ng shoutouts kay Tori. Ayan. Alam So, <laughs> Bootcamp manager. Bootcamp manager, Tori. Oo. Mahal kita. Yan. yun lang gusto ko sabihin. Yan. Nami-miss ko na yung ano. <laughs> Ano yun yung... Tosino ni Tori. Tosino. <laughs> Yan. Tosino ni Tori. O, ano yan. All time. Eh, egg. Oh, egg lang. Tsaka yun, <laughs> ano yun yung... Yung... Sinigang na... Alin? Ano Pritong sinigang. Ano yun? Ano sinigang na ano? Sinigang na fried chicken. Ano yun? Babo. Hindi. Isin yung nababoy normal. Pero yung... Um, anyways. Di mo naabutan ng legendary sizzling hotdog. <laughs> sizzling hotdog! kasi sa sobrang hirap ng buhay dati eh. Yun na lang ang budget eh. Ngayon uh-huh. kasi yung mga bootcamp talaga, ano na eh, may structure na eh. May stru- ah, totoo yun. Ah, ah. At requirement na siya ngayon. Dati kasi parang ano eh, masaya na kayo pag nakasinigang. Actually, yung sinigang sobrang premium na noon nung time yeah, na yun. totoo. Sobrang premium. Oo. Hotdog, hotdog lang talaga. Tsaka mga ano, delata. Delata usually. talaga. Yeah. Pansit Canton, number one. Yan. Ngayon, oh. baka nga yung ibang team, di lang natin alam, may ano na pala eh. May mga... Chef na, ano, ganun. <laughs> Gusto ko yung siya. <laughs> sa ibang bansa kasi ganun na siya eh. No? Mm. Dito hindi pa. Sa Indo na alam ko may ganun na. Parang halos almost professional na yung chef. Yung Ay, wow. Yung parang mm. may... Bagong learning sa akin yun ah. Ayun ano tawag din para sa mga ba- nag-workout yung meron kang... Da- may dietitian ganun. Diet. yeah. Ah. <laughs> Malay, di ko sure kung meron yung mga ano, pero parang meron nga. Parang ah. no? Sa Indo, parang may ganun. Oo. May professional chef ganun. Sa Indo, nakikita ko yung mga Meron eh. workout, workout, ano eh, instructor. Ayun yung Oo. nakikita ko lately sa kanila sa Instagram. Ayan. True. Kaya grabe, grabe tong podcast na to. Mix emotion, lalo sa mga bootcamp, no? Oh, na Eh. nakakaano din kasi parang hindi mo siya naiisip ng mga time na yun pero pag binalikan mo parang ganun pala yung nangyari. <laughs> No, ganun. Like um, ayan ang most memorable ko na ano dun sa Onic. Ano, dumalaw ako na sobrang daming ano pagkain kasi birthday mo. Birthday niyo ata. No? Birthday mo? Yeah, birthday oh. ata. <laughs> daming grab. Kala mo na fake booking. First time ko lang din ma-experience sa buhay uh, ko yun eh. Ang daming grab sa labas. Oh, ba't uh, ganyan? Kala ko na fake booking eh. Saya na, saya na. Pero, Pero ayun, after guys, nung mga araw na yun, taghirap. <laughs> Ay, yun yung, ano yung mga nandun, yung ulam ah. mo. Oh, ayun, exactly, exactly, exactly. One week yan, lalo pag may lechon. Mm-hmm. Uh, Paksiw. <laughs> ano mo mga bootcamp life stories? Ano yung mga horror stories ninyo sa ano sa bootcamp? Hindi wala literal naman. na ghost ah. Hindi literal Mer- na ghost story. O oh, meron ba? May mga Mer- meron. Wala, ako wala. Meron ako. Ano? ano? Nakakatakot, gagi. Ano? ano? May tae, walang tao. <laughs> Ayun, nakakatakot talaga yun. Yan talaga. Nakakatakot talaga yan. Nice. Pero yun, mga times na nawawalan ng pag nawalan ng tubig, ganyan, nagwa, na... Nangyari na ba sa atin yun, Dad? Sa atin. Sa Parang nangyari yata yun, walang tubig. Na walang kuryente. Oh, Walang tubig, walang kuryente, mga ganyan. Galit <laughs> na galit si Dylan. naliligo. Si Dylan kasi tapang naliligo. Bigla nawalan ng tubig. <laughs> Ang hirap naman noon. <laughs> Oo. Yun talaga yung maawit. Pero, oh, with you, paano siya nag, ano, nagpulas na lang? Hindi ko, hindi ko. Mineral. Mineral, gano'n. Oo, parang pinakakit niya sa akin ng mineral. Kasi ang hirap naman nun. <laughs> Kaso no choice ka eh. Season ano na yan? Seven, ganun. Oh, se- Seven na yan siguro. Oh, Seven hindi na naman yun? namin naabutan yung mm. ano. Mm. Ganyan pala kayo? <laughs> Oh, wala na tubig. <laughs> Oh. Mga funny moments. Ang intense yung mga COVID moments. Yeah, grabe yung... Pag ano, may mga COVID scare, diba? no? Yan, Mm. true. Yun talaga yung parang ay, yung bahag sa inyo. Sa amin, oh. Pero mm. COVID talaga, yun, eh, na, bawal ka talaga. Lahat talaga ng team nasa prime nun kasi bootcamp lang eh. Uh, parang ah. ang hirap ang hirap maglalabas-labas. Oo, kumbaga hmm. lahat ng player focus talaga is ML lang. Nagbabatak lang. Kami yung nakinabang doon kasi yun yung panahon na po champion kami nung ano pandemic. Mm-hmm. Kasi ML lang inaatupag, ganun. Ah, wala, wala distraction. Single ba yung mga tropa <laughs> nung ata? single oh, single pa yan. Oo, so, mga single pa. <laughs> si G yata, hindi. Uh, Ay, hindi wala. Wala pa si G. No? Si Eson. May isa, si, ano, ah, well, si Ate Chloe na yung ano niya. Pag-asawa na kasi, ano ni, hindi na oh. ganun ka-distracted yeah, eh. Ah. <laughs> Hindi mo sure. Sabi ni Eson, hindi mo sure. Shoutout sa iyo kasi naman yung mga puppy love eh, yung mga ah. ano talaga. Oh, yung mga yung mga alam mong hindi talaga tatagal. Charot lang. <laughs> Charot lang. Charot lang ba? Charot <laughs> Mukhang madaming ano to si Boss pa. Ah. No. Mukhang alam madaming napagalitan sa mga ganung <laughs> ano ah. Mala, kasi may mga times talaga na ano eh. Ginawa mo na lahat eh, pero biglang yun lang yung ano, di ba? Yun lang yung masisi, kakasira. Wala eh. It is what it is. Mga bata ay uh, may hormones at uh, may in yeah, love at may in love. Ayan. yeah. Sobrang totoo. It is what it is. Okay, at least ang maganda dito ay nag-work ang Hopia days at um, may mga <laughs> problema nung una but you worked it out. Yeah. At fe- feeling ko sa lahat ng mga napag-usapan natin, ang best na lesson ay life coach matters, no? Yun, Yun. totoo. May, lahat ba ng teams ngayon may life coach, no? Wow. Feeling ko ngayon parang, parang meron. Yeah, parang. Mm. Yeah. Nag-adapt na sila sa ano sa ganun din. Siguro nare-realize na rin nila na mahirap yung aasa ka lang sa manager, sa coach. Mm. Para at least meron ka talaga specific na tao para doon. ay yung yeah. focus niya. Naniniwala kasi ako na ano, eh, kahit sobrang lupit mo na coach, kailangan mo pa rin ng tulong. Diba? Yeah, parang, totoo. As a technical coach. Ganun pa rin. May mga coach na parang life coach and technical. Uh, semi ganun si Coach Eb. Uh, uh-huh. Parang, gets, gets. si Daki di ko sure kung ano eh. Dati ata super technical, tapos biglang ngayon halos life siya. So, halos life coach na, yeah. Meron siyang si Coach Trevor at si oh, yeah. Coach V. So, di ko sure. Si Why Not ata ganun din. Tapos may Etomac siya. Diba? Oh, yeah. So, ah, ah. di ba? Oh, halos, halos lahat, no? Si, si Watch Panda, sino ba? <laughs> um, si ano, di ba? Dalyot yung ano niya. Kinu- <laughs> ah, oh, meron din. Siya. Yeah. So, halos lahat Halos na. lahat pala. Yeah. Yan, that, that's the meta at yan ang pinagagawan at kaya yan sa ang, mga team dyan. Baka TNC wala. Alam ko si Bentings lang eh. Bentings and oh. si... Scholar. Scholar, yeah. But from De, baka wala silang life coach talaga. Oo. Parang both, Oo. ano, technical coach. Tingin ko, Pwede it's rin. time na. It's time na, Ilang Tori. seasons na din eh. <laughs> Tori, eto na. Oras mo na. <laughs> Sa amin na, na di ba, si Imba DJ, tsaka meron na, oh nga, Alam mo si Rosette Combo, no? siyang ano ngayon din eh. Parang Ah. coach. Yeah. Right, oo oh, nga, sakto. Bali, ang lesson dito guys, importante talaga na may nakakausap kayo. Kaya kung may problema kayo guys, huwag niyong isafiliin yan. Yun. Kausapin si Tori. Kausap eh. kayo ng <laughs> ano. Kaso mahirap din eh, no? Kasi kami, matino lang nakausap namin kasi may mga time na yung mga kausap mo, walang... <laughs> Tama. Mm. Parang kunyari ako, risk din eh, no? Kunyari ako, may problema ako, tapos buti wala na ako sa Onik nang kasi kung nasa Onik ako nun, si Tori makakausap ko. Ay, ako, oh. wala Lily, nang ma- Tori, Giron, o, oh, diba? Ayan. <laughs> ako, sa akin effective yun kasi man ako. <laughs> ah, well, oo. Oh. Sa'yo pwede. Ako, oh. si Toki lang makakausap ko nun eh. Kasi, <laughs> Ate Mili, babae. Si Boss Kaloy. Oo. Oh. Si Tori, ah, baka pagkausap ko, Tori, wala akong kwenta, matutulog na lang ako. <laughs> si Boss Kaloy, di umakausap ko kasi paggabi, kung saan sana namupunta yun. No? Papa, susunduin ang lalaki niya. hey, shout shoutout sa Pero inyo. good times pa din talaga. Uh-huh. Ah, nakakamiss. Nakakamiss. Pero um, unfortunately, yung mga bata lang din tayo ng mga time na yun. Alam mo yun. Like, that, uh, season 6 ay 2020. Uh, oh, four years ago na yun. Tagal ay, na rin. So, um, wala eh. Um, unfortunately, magbata ka talaga may mga masama kang mga gagawin. Yan, yun hmm. talaga. It is what it is. Pero mahalaga yon may life coach at may, meron ka mga mentor na tutulong sa'yo. Yan ang biggest lesson ngayon. So, before hmm. we end this podcast, baka meron kayong tips sa uh, mga ano ngayon. Ayan. Sa, particularly sa, sakto, blacklist din naman yan. For sure, ang mga fans ng Blacklist at Blacklist, Blacklist mismo ay mananood ngayon at kailangan nila ng inyong suporta sa mm. <laughs> sa paparating na Oo, last strict. week. Oo, Nasa, last actually, week. nasabi ko ngayon yung kausap namin sa Monton eh. Sabi ko, baka sumama ako, manood ako regular season. Kaso, timing na timing, may ano kami, may lakad kami. Mm. Kaya, ah, you mean sa sa site? So, uh, oh, so, ma-experience eh. Bali... Kasi nung nalaman ko, ah, hindi na ako ano. laya na ako. <laughs> Gusto kayo laya na. <laughs> Love eh. trip ka. <laughs> okay. So, pero pwede na. Pwede uh, na ah. talaga. Oh. Kaya, hindi, sa, hindi naman kami oh, pinagbawalan. Oh, hindi naman. Hindi manood. Parang uh, it's our choice na hindi na lang muna manood. Okay, okay, okay. okay. Yan, tama. Baka ma out of context uh, tayo. Kasi ayun, sabi, katulad ng sabi ni Boy, supposedly dapat manood kami ng last week. Pero since may tumapat na nagala kami, mm-hmm, mm-hmm. sabi namin, sa playoffs na lang. So, blacklist, <laughs> galingan nyo. Mm-hmm. Pumasok kayo ng playoffs, kailangan niya lang na one point. One yes. point na lang. Alam niya, alam niya yan. Guys, pagka hindi tayo nakapasok ng playoffs, lagi niyong tandaan, malaking prize pool ang nakataya. Yeah, Kasi e. once na makapasok tayo guys ng playoffs, kahit ano pang sabihin natin, playoffs is playoffs. Lahat ng mga nangyari sa regular season, oh, wala man. na yan. And Ganda. pwedeng mag-iba ang ihip ng hangin pag playoffs talaga. Ganda. Just like in season 12, 'di ba? Hindi lahat ng oh, tao yeah. diniscount na yung blacklist. Yeah, Tas, ah, ah. M5 pa rin. So, yeah. and eh, maganda iba, mindset 'yan. Iba ang price pool. Isipin niyo na lang, madami tayong mabibiling so, bagay at, na hindi kailangan. At the end of the day, pera. Oo. Gawin niyo mo maging totoo tayo dito. <laughs> Lagi nating tandaan, iba ang price pool ng MSC ngayon. Madami tayong mabibiling bagay na hindi kailangan. Amen. Pero mapapasaya tayo. Like mugs. Uh, ano bang <laughs> magpapasaya sa'yo ngayon? Ngayon? Mugs. Ayun, ano, Tint. wheels and tires. Wheels and tires. <laughs> okay. Hindi, joke lang. Yan guys, blacklist support pa din, promise. Every support matters. Yes, agree. All right. Okay. Meron ba kayong mga ipapromote before we end? Uh, ayun lang, uh, please to support Blacks International and kami rin ni Wires ko ano man yung mga ng mga ginagawa namin ngayon, yung live stream, content creation, mm. yung mhm. game analysis ko, supporta nyo sa YouTube ko, Omi News. Yun, thank you din sa supporta nyo guys kasi uh, ah, na sabi naman kanina yung mga pinagdaanan ko, malaking factor kayo kung paano ko siya na-survive yung mga supporters ko. And syempre lalo si B. Thank you din. Yun. Sobrang thank you. Yan. uh, <laughs> <laughs> lagi tatandaan mga, mga sa mga viewers natin dyan. Lagi natin pala, lalo na sa mga nakinig ng podcast na to. Hindi porque yun yung nakita nyo sa live stream, yun na agad. At yeah. hindi porque nakita nyo sa mga post, yun na din agad. May, lagi nyo isipin kung ano ba yung naging source ng mga pangyayari. I-confirm nyo muna. Huwag kayo magpadala sa yes, mga fake news. Validate. Always validate. Talamak ngayon yan. Exactly. At huwag tayong maging uh, judgmental agad. Unless ma-prove nyo na ng sobra. But Totoo. until then, mas magandang shumat up at magpakasaya <laughs> na lang tayo. Ah, true. Yan. Let's be happy. At let's be happy. Follow niyo si Tori. Ayan. <laughs> Kasi <laughs> basta, ayan. Meron. Ewan ko kung anong ginagawa niya ngayon. Ay, oo nga. Ah, <laughs> sakto. Pag napanood nyo na to, natalo na daw sila Manjin. Ayan. <laughs> Bakit, ano, Ewan ko ba, sa, shoutout sa inyo, Manjin, di ko alam kung sa lahat ng uh, hinamon nyo pa. <laughs> sa lahat ng hinamon nyo, eh, sila pa oh. talagang dalawa. Diyos ko. Di bali sana kung maka malulupit yung galaw nyo eh. Heis. Heis. Pero wala na kayong magagawa kasi hinamon na nyo na. Galingan nyo na lang. Yun lang. Maraming salamat sa lahat na nanonood. Bye-bye.